Nemusí to platiť u každého, ale môže byť, že aj medzi tými, ktorí nás e, v tejto chvíli počúvajú, sa ich nájde dosť, čo si v čase zimnom, keď boli teploty pod nulou, neželali nič iné ako leto. No a teraz teda ho tu máme v celej nádhere horúčavy, ktoré k tomuto ročnému obdobiu jednoducho patria a opäť je problém, lebo by zase až tak horúco byť nemuselo, čo znamená, že ani len tá príroda všetkým vyhovieť nedokáže, čo už potom <laughs> taký bežný smrteľník, eh, od ktorého sa očakáva, že bude pohotový, tak akurát vtipný, aby sa vyznal vo všetkom, čo je potrebné pre vedenie tej ktorej relácie a aby to malo aj spát dej, obsahovalo v podstate len samé užitočné informácie. To sa potom spotí aj bez toho, aby za oknami bolo viac ako 30 stupňov. Ale nechajme teóriu bokom, skúsme byť trošku realisti, horúco tu je, sme tu aj my, aspoň zatiaľ teda to dávame. Receptov, ako sa s tým správne popasovať, sme už tiež ponúkli celkom dosť. Môže byť, že niečo bude obsahovať aj ten dnešný, práve sa začínajúci program, ktorý pod názvom Tajomstva zdravia vstupuje do vašej blízkosti, pokiaľ si to teda sami prajete vo verzii číslo 347 a opäť vám pri nich a pri tomto programe pohodový večer a nerušené počúvanie z Banskej Bystrice Žela Peter Kršiak. Sedím si tak v chládku, nohy v lavore pre istotu riskovať nebudem, aby som to v zápale prípadnej diskusie náhodou neprevrátil. Táto miestnosť je totižto pod úrovňou povrchu, ktorý máme na záhrade za oknom. Ideálna teda pre malý bazén, ale Máme tu aj techniku a tej by to mohlo trošku ublížiť. Aké podmienky v tejto chvíli mám môj tzv. priateľ na telefón Peter Planeta, to by som sa mohol dozvedieť. Dobrý večer. Dobrý večer, dobrý večer, pozdravujeme Bánsku Bystricu a poslucháčov. No prezhaďte, čo všetko ste si nachystali, aby ste nemuseli odbiehať, nejaké to pitie, popcorn, čipsy, prípadne prenosnú to toaletu? Nie, ja som bol, uh, keď sme tesne predtým volali, ja som bol ešte takže som... No, trošku nám vypadávate, a zase sa niekde presúvate, rozprávali ste chvíľočku ako robot, tak vám nebolo rozumieť. Teraz? No, skúste dlhšie rozprávať. Normálne, viete, rozprávam dlhšie, nie? No teraz už to bolo také zrozumiteľné, len sme nepočuli, kde ste boli. No ja som išiel z Bratislavy a bol som na Zlatých pieskoch ešte plávať. Takže... Ešte sú stále zlaté? Áno, ešte sú zlaté, no. ale neviem, to zlato tam už vydolovali, ja som sa ponaral aj hlboko, žiadny to našiel, takže. Je to zaujímavé, že máme na Slovensku zlaté piesky, ale nejak záujem o ne až taký asi nie je, alebo bolo hlava na hlave? No, keď je teplo, ja, ja preto chodím takto večer, lebo no, tam už nie sú ľudia, ale... Alebo sú nie... tam len takí nahatí. <laughs> Nie, nahatých som zatiaľ nestretol, Nie. ale niektorí, niektoré večery, že keď idem napríklad že o 8, tak tam skoro nemáte kde zaparkovať, takže cez deň mhm. je to mhm. úplne divočina, že to tam je plné. Takže Hľadajú tí... zlatú žilu. Áno, áno, no. snažia sa schladiť pri tých obrovských horúčavách. Mhm. No a tam je to taká tá klasika, že ľudia si otvoria také tie svoje taštičky, a už vyťahujú e, mňamky, mhm. samozrejme páni pivo e, a celý ten reklamný svet beží do toho, že e, je neuveriteľné, ako tí výrobcovia si neuvedomia, že ja zarobím peniaze, ale vyrábam niečo, čo ovplyvní celú generáciu a moje deti budú žiť v, ťaž, v ťažkej generácii a v ťažkom období. Že je neuveriteľné, ako niektorí ľudia fungujú a premýšľajú takým zvláštnym spôsobom a pritom koľko peňazí e, je relatívne dosť. To znamená, že tí ľudia, ktorí majú tých peňazí dosť, pre nich to aj tak nikdy nie je dosť. To znamená, bohatý človek je ten, ktorý nepotrebuje viac tak viete, dnes by bolo pre mňa dosť napríklad tisíc, ale keby som mal tisícku, tak by som si povedal, dosť by bolo dve tisíc a s jedlom rastie chuť. No jasné, to klasika. My máme to šťastie, že my sme si zažili tú generáciu, že uh, ja si pamätám, že ja keď som začínal, tak uh, moja výplata bola nejakých uh, e, 2000 slovenských korún, čo smiešne peniaze. A potom to tak postupne narastalo. Potom som bol schopný uh, pracovať, uh, zvyšoval som si odbornosť, moja uh, výplata rástla a v podstate dopracovala sa a posúva sa postupne smerom hore, ale presne to bolo o tom, že keď zoberieme, že niekto zarábal v tej dobe, že 7 tisíc slovenských korún, no tak to už bolo obrovské množstvo peňazí, čo ste mali a dneska, keď to prerátate, že 7 tisíc, to je v podstate nič. No lebo tie ceny rástli spolu s tým platom, to je najhoršie. No hej, len problém je, že vy, čo ste si za euro kúpili, eh, čo, čo ste si za korunu kúpili, dneska si za euro nekúpite, Čiže v podstate dneska má koruna s eurom tú istú hodnotu hmm. a euro ku korune bolo uh, je 1 ku 30, ale mzdy neposkočili 1 ku 30. No veď práve, že mlieko treba liter ste kúpili za nejaké 2 koruny, no a teraz keď dáte za to v prepočte aj 30 korún, no a tá kvalita je úplne iná, ako bola v čase, keď to no. stálo teda 2 koruny. Hej, hej, no len pointa je, že tie mzdy neskočili takýmto spôsobom, a, ale hovorili sme presne o tom, že človek dokáže fungovať aj s menším zdrojom peňazí a preto ja sa teším, že z prostredia, z ktorého pochádzam, že tam vás naučili, že nepotrebujete veľa peňazí na to, aby ste prežili a hlavne, aby bol človek spokojný a šťastný, lebo keď stretnete e, ľudí, že ja som ešte veľmi málo e, ľudí stretol, ako stretol som veľmi veľa ľudí, čo tých peniazy mali dosť, že každú chvíľku chodili na ne na dovolenku a že čo ja viem, 4 na volenke, volenke auto, také, také a proste tých peňazí bolo dosť, ale že by tam bola taká tá radosť, takéto, že, že vidíte, že ten človek je veselý, hrdý, plný energie. Viete, to, viete, tam... to ešte neznamená, že keď má niekto drahé auto, že má aj veľa peňazí, on môže mať to auto na pôžičku. No jasné, no veď... <laughs> a nemá no, nič, a, ešte je dlžný dokonca. No a preto v dnešnej dobe to tak funguje, že väčšina ľudí vidí, že sused si kúpil nové auto, no veď ja nekúpim si aj ja nové auto. A, a teraz otázka je, že potrebujem nové auto, alebo napríklad mladá generácia si povie, OK, e, mám 20 rokov a teraz idem si kúpiť nové auto, alebo idem si kúpiť auto a ja hovorím, lebo aj dcera už má teraz 20 a tiež sme sa o aute bavili, ale hovorím, že e, zoberme si, že auto je náklad, auto je tankovanie, auto je servis, to znamená, máš toľko peňazí, alebo rodičia by sa tých detí mali Máš toľko peňazí, aby si bol schopný sa o to auto starať. A samozrejme, niektorí rodičia kúpia auto a full sa starajú o to, že platia tankovania, platia benzín, platia servis. No tak to dieťa nevie o hodnotách, v akom, koľko reálne peňazí ten život obnáša a keď náhodou sa niečo udeje, alebo to, to dieťa má stať samé na svojich nohách, tak nie je schopné prežiť. A my tým, že sme prešli takouto, takýmto obdobím, že asi zoberme si, že my sme mali to obdobie najlepšie, lebo samozrejme predtým bolo obdobie uh, väčšieho hladu, väčšej chudoby, uh, menej práce, takže my sme zažili takú tú super éru, aj z toho, že bolo trošku ťažšie a, a teraz v dnešnej dobe je dobre, lebo v podstate všetko plné obchody, tok peňazí. A, ale to obdobie, ktoré teraz príde, bude obrovsky náročné, lebo možno tých zdrojov bude dostatok, ale nebudú ľudia schopní pracovať a zarobiť si vôbec. Mm. No ale to ste mi trošku tak či tak odbehli od toho, čo by som rád rozobral, lebo k tomuto sa priebežne vyjadrujeme a ešte asi budeme dlho, lebo problémy tohto typu hneď tak ľahko nejak nebudú že neaktuálnymi. Ja by som sa práve, že keď máme to leto a vy ste ešte navyše boli aj pri vode a inak ako dlho ste sa zdržali, ako si môžete dovoliť? No veď podľa toho ja si zaplávam, preplávam celé jazero a potom... Trikrát hore dole či iba raz? Nie, raz, veď... Stačí. To, ne, to, to nemám, to, to, ja som mal ešte iný tréning, takže ja som hm. chcel sa, si sa... Sa vlastne išli okúpať. A, a umyť, no. Umyť, sprcha, áno, viete, áno. ušetríte u nás doma. Ne, viete, ne, nebudeme predsa mínať vodu, áno. tak ro, rovno to mám. Pozlatím, Nie, ja to mám, pozlatím si ja... telo zlatými pieskami. Áno, áno, áno. Takže Prídete domov joj, ty si taký zlatý. Zo zlatých pieskov, no, tak... <laughs> No, ešte skôr ako sa rozbehneme, e, tak by som rád e, poslucháčom dal jednu tému, rozobral trošku. Samozrejme v čase premiéry, keďže sme tu neboli pred 4 týždňami z môjho Eh, pohľadu to bol ten dôvod, tak eh, teraz tu máme aj nejakú staršiu korešpondenciu, ale nie je toho až tak veľa, tak by som chcel poprosiť poslucháčov, aby boli aj trošku trpezliví, aj prípadne, ak majú nejakú tému, čo sa týka dátumov, lebo tie vo večernom termíne zvykneme rozoberať, tak studiozavinač slobodnývysielac.sk No a ja by som chcel dnes eh, v úvodnej téme rozobrať niečo, čo mám pocit, že sme ešte neriešili, a môže byť, že občas to e, mnohí sami riešia, či už e, na sebe, alebo pri pohľade na niekoho iného, lebo je tu leto, ktoré niekde úplne a niekde v dosť veľkej miere odkrýva z človeka naozaj veľa a všeli, čo sa dá pri tom aj predstavovať častokrát aj niečo viac, ako by sa malo. Ja by som na to šiel z trošku iného uhla. V prípade žien je to niečo, čo sa nachádza v hornej polovici a v prípade mužov zase v tej spodnej polovici. Asi predpokladám, už tušíte trošku, pán Planeta? No čo, myslíte už jen vlasy a u mužov pety? Nie, myslel som nechty na nohách. Nie, nie, nie. Sú dámy, ktoré, myslím už teda tie, ktoré majú 20 a viac, eh, tak eh, že ich jednoducho príroda obdarila respektíve neobdarila. Niektoré sú na tom tak, e, že by mali radi väčšie, niektoré tak, že by privítali skôr niečo podstatne menšie. A u mužov je to v podstate rovnaké pod pupíkom, že či je možné riešiť tieto veci aj bez pomoci plastických chirurgov, e, keby sa niekto takto posadil pred vás a prišiel by e, s nejakou takouto témou, že či by ste mu vedeli poradiť, ako sa dopracovať k nejakému pre neho ideálu No, tieto záležitosti sú v podstate vždy vo väčšej miere e, závislé od nejakého toho genetického potenciálu tej osoby a toho emočného. No myslíte tá... genetického ob... potom, že sloníkovi sa musí narodiť len sloník? No tak by to malo byť, no veď, mm. ale ak Eh, ak, ak sloník má veveričku, no tak asi treba zistiť, že či to je o, ocinko, či o, to je ocinko. Áno, áno, alebo... No, ratlíka asi Bernardín domov hneď tak ľahko nedonesie. Áno, áno, áno. Mm -hmm. To znamená, že viete, keď sa Rottweilerovi narodí Čivava, tak asi nejaký je niekde problém. Mm -hmm. to znamená... Zrejme u toho, kto bol pri pôrode najskôr. Áno, áno. Takže z tohto hľadiska platí to, že fakt do toho vstupuje e, genetika a do toho vstupuje hormonálny systém. Čiže e, ak chcem, že keď mám chlapca a, alebo e, keď mám dievča, tak zabezpečím to, aby oni to detstvo mali pekné a šťastné. To neznamená pekné a šťastné, že mu dovolím od rána do večera sedieť pri mobile, a že ho krmím sladkosťami, aby bolo pekné a bol šťastný a mal všetko to, čo potrebuje. Ale u tých detí to, čo je podstatné, je taká tá emočná láska, a to, čo oni, tie deti potrebujú a samozrejme pozornosť rodičov. A ak tieto veci zabezpečím, tak všetko by malo byť potom prírodzené, že sa to rozvinie tak, ako sa to rozvinie. Že ak to zoberieme, že u žien, že ak a jedna babka má veľké prsia, druhá mam, mamina má, no tak samozrejme nehrozí, že potom dcera bude mať... Lentilky pod ja, kobercom, áno? Áno, ale keď poďme sa skôr pobaviť o tom, že veľké, malé, a či je to u žien, alebo je to u mužov, vždy platí jedno pravidlo, že neexistuje taká tá zlatá stredná cesta, že veľmi málo ľudí, ktorí má presne tie veci také, že optimálne. Sú ženy, ktoré napríklad tie prsia majú e, menšie a samozrejme cítia, že chceli by ich mať väčšie, no a sú zase ženy, ktoré tie prsia majú veľké a cítili, že mohli by byť menšie, čiže to je vždy tak, ako keď sa stretne chudý a keď mňa ľudia stretnú, a teraz oni prídu a povedia, ja by som potreboval schudnúť a ja vždy hovorím, no ja by som si kľudne od vás 10 kg zobral a oni, hmm. jo, dali by sme vám aj 15. Áno, takže... lebo sú takí, čo vyzerajú ako tyčka do fazule a to už je pre nich až moc chudé. No ale všetko sa dá ovplyvniť. To znamená, že ak ja si zoberiem a začnem sa prirodzene, eh, čiže ak ja ako rodič zabezpečím, že to dieťa má prírodzený vývoj a žije v harmonickom prostredí, tak no, tá jeho postava sa rozvinie prírodzene, lebo tie pohlavné, či už sú to prsia, alebo u mužov sú mužské orgány, sa rozvíjajú podľa toho, ako ten hormonálny systém funguje alebo nefunguje. Mm. A a toto, toto napríklad rodičia vedia v časti ovplyvniť u tých detí. No a samozrejme, ale do toho vstupuje genetika. A tak ako e, poznám ženy, ktoré tie prsia majú väčšie a oni majú presne ten problém, že radi by si ich zmenšili, lebo samozrejme, keď chce behať, to je veľký problém. Áno. Keby, chce, keby sa chcela nejako intenzívne hýbať, je to pre ňu veľký problém. A potom čím viac rokov tá žena má, tak tie prsia to nie je sranda. Hmm. To znamená, že ju začne bolieť chrbtica z toho. Čiže možno v nejakom uh, mladom veku tá žena pôsobí na veľa ľudí úplne že úžasné, že aké ona má prsia, čo ja by som dala, že iná žena si, alebo nejaká dievča si som zdala za to, aby som mala takéto krásne prsia, lenže tá žena, keď má 40 rokov, tak si hovorí, čo by som za to dala, keby som mala menšie prsia, lebo jedna z vecí je, že tie prsia zaťažujú tú chrbticu, ale druhá z vecí, tá gravitácia funguje, mm -hmm. takže tie prsia nie sú tak, ako keď mala 14, 15 alebo 18 rokov. A ešte keď to je, že mám dve, tri deti a dovyčila som, no tak tie prsia, keď sú také veľké, tak to nevyzerá tak, ako to vyzerá v podprsenke ideálne. Mm. Takže tieto problémy u každého človeka nastávajú a ja som mal pár, os, pár žien, ktoré napríklad tie prsia riešili, ale vždy som hovoril, že viete čo, prvá vec urobte, buďte šťastná taká, aká ste a toto e, nastavte si svoju do toho štádia a potom, keď aj tak budete cítiť, že tie prsia je vaša cesta, no tak kľudne, tak ak to e, tie prsia sa rozvinuli len do tohto rozmeru a cítili by ste, že chcem e, tie prsia, že to bol môj sen, mať pekné prsia, tak si ich dajte spraviť. Ja viem, niekto povie, že Veď ale to sú silikóny a nemali by robiť do zásah do organizmu. Ale ja hovorím, uh, platí jedna veta. Ak nie je niekto ochotný za vás zomrieť, prečo by vám mal kecať do toho, že či vy si máte tie prsia byť alebo nemáte. Čiže ak to tej žene dá hrdosť a... Trošku sebavedomia to dodá a, a dá a sebavedomie a na pár rokov jej to toto prinie prospie, tak není to o tom v našom svete, že môžeme žiť eko-bio dokonalý život, lebo na nás už len keď zoberieme, že keď ja som sa bol kúpať v tom jazere, v tom jazere je všetko. To znamená, samozrejme, keď plávate pod vo, že sa ponorím a nadýchnem alebo plávam kraula, no tak tá voda vám do, toho, do tej ústnej dutiny sa nejakým spôsobom dostane a ona uh, vstupuje do toho organizmu. Takže a chémia a to prostredie nejakým spôsobom vždy mm -hmm. bude a vždy nás bude ovplyvňovať. Ano, takže, takže, takže iná cesta nie je, nie že, ja neviem, treba, keď chcem mať menšie, tak aby som jedol len čučorietky a keď chcem mať dáma väčšie, tak egreše alebo melóny to nie je tá správna cesta. U vás buď prijať sa taká, aká som, alebo plastika. No, na toto poviem tak, že každý by mal sám seba sa nacítiť, čo je pre ňoho dôležité. Ja to poviem napríklad s môjim nosom. Môj nos bol vec, ktorú som e, v puberte chcel riešiť a keď vyrastiem, pôjdem na plastiku. Samozrejme, keď som prišiel k 17 k doktorovi, tak doktor povedal, že no zrastie až do 21, skoro som mu zuby vyrazil za tú informáciu. <laughs> Áno, vy ste v 17 a ešte 4 roky môže rásť, áno? A no hej, a poviem, ešte 4 roky mám vydržať. A budem hm. Pinokio. Mm -hmm. Áno, áno, mm -hmm. ešte môže raz. A hlavne, ale ono to je, viete, ľudia, ktorí neprešli tým, že ja hovorím, ja napríklad ľudí chápem, že keď majú ženy, že menšie prsia, že aké to môže byť pre nich traumatizujúce. Tie, čo majú tie veľké, to tak s prsiami až tak nie je, e, že by niekto na nich až tak veľmi útočil, ale keď tá žena, čo ja viem, má 18, alebo hlavne stredná škola je taká najťažšia, kde tam tie deti proste sú nepríjemné a správajú sa nepríjemne a tam môže Eh, tá žena môže si vytvoriť, alebo to dievča môže si vytvoriť zranení a veľa traum, ktoré potom jej zablokujú, že ona zvyšok svojho života nebude taká šťastná. Mm. Takže ja som si povedal a ja som týmto prešiel tak som si povedal, OK, vyrieším to. Potom prišla správa, že do 21, no tak to bola proste desivá správa. Tak som povedal, no dobre, už som vydržal e, nejakých 10 e, rokov, lebo samozrejme od detstva som sa nenarodil s takým väčším nosom, takže som si povedal, že OK, vydržal som cca 10 rokov, tak už vydržím ešte tých, e, tých pár rôčkov, no ale u mňa bolo to šťastie, že keď som mal okolo asi 22 alebo koľko, tak na jednom kurze, tam ma vyťahol pán. Za nos. Pre... Nie, <laughs> nie za nos. E, bol som na jednom kurze a tam som sedel vzadu, tak sa šíval a on hovorí, mladý muž, aj s tým kamarátom, poďte dopredu. A on si nás vyťahol dopredu. Ja som vtedy ešte uh, mal slabé obličky, takže ja som sa tam klepal, že keby som mal lopatku, tak sa tam zahrabem. <laughs> Ja som sa tam... A teraz on hovorí, že ja stojím a vrem, vidíte, aký je chudý, ale ja vrem, no a v duchu, takú by som mu jednu plasol teraz. A teraz si zoberte, že tam bolo 50 ľudí, tam bolo samozrejme aj, aj ženy, aj muži, samozrejme tam boli niektoré ženy, ktoré boli pekné, ktoré sa mi páčili a teraz on povie, že vidíte, aký je chudý a ja teraz, no, už mi sebavedomia moc nepridal a potom ešte zarval, že vidíte jeho veľký nos, tom momente, aby som mu tak vyrazil... Všetky prednosti povyťahoval. Áno, mm. áno, všetky moje prednosti. Mm. A teraz, ja keby som mal lopatku, alebo ako krtek, no, tak ja by som si normálne tak skočil šipku a zahrabal sa. No, niekto by tú nie... lopatku použil na toho prednášajúceho. Alebo, keby som mal lopatku, tak, tak prednášajúci dostane popapuli s prepačením ale našťastie ja som ani tú silu, ani lopatku, ani nič nemal, tak som tam len stal bledy ako stena. Ale potom prišla čarovná veta a tá čarovná veta hovorí, že vidíte jeho veľký nos? Vďaka jeho nosu on ho všade obchá a bude zvedavý. A vtedy prišla veta, ktorá ma osvietila a od toho momentu, že aj keby mne to doniesol, že tu máte 10 tisíc eur, a zaplatím vám ešte plastiku k tomu a chote, tak nepôjdem, lebo som pochopil, že čo mi to prináša. Samozrejme, tie prsia z toho duchovného hľadiska a, nemajú taký význam, že, a, alebo aspoň neviem o tom, že by mali nejaký význam, ale každému, alebo ja tým ženám vždy hovorím, že urobte jednu z vecí, začnite sa mať rada a začnite, začnite byť šťastná a ak to potom budete cítiť, že si chcem tie prsia dať spraviť, tak si ich dám spraviť. Dneska nemyslím si, že niečo také, že prírodné existuje, že dám si nejaké kvapky alebo niečo a teraz z uh, takých tých jednotiek mi narastú trojky, zatiaľ mm. o mhm. tom neviem, ešte, ešte nevynašli. No, ani naopak, ani naopak, že zo šestky zmenším na trojky. Áno, ani naopak, takže zatiaľ tieto veci ani neviem ani z nosu. A to isté, to isté platí aj v prípade eh, to isté platí aj v prípade pánov, že treba tiež na toto nie je nejaký univerzálny liek. Nie, napríklad som pozeral jednu reláciu, kde bol ginekolog a ten rozprával, že samozrejme aj muži si to dajú upravovať, ale tam eh, takisto zatiaľ nič také neexistuje, že čo by to nejako, mhm. nejakou maktičkou, že si to potieram a aby sa väčšil alebo aby, čokoľvek zmenšil. Aby sa skľudnil, áno. A, a zase aj u mužského pohľavia to platí takisto, že niekedy to je ako môj kamoš hovorí, že nevarí, nevadí, že ho mám malého, ale ho mám tenkého, takže <laughs> a, takže a, nevždy veľkosť je dôležitá. Ale to viete, znamená... sa nájdú aj takí, ktorí, lebo ešte aj zadok sa rieši častokrát a to tiež dievčence nie sú nejak nadšené, ale zase na druhej strane existujú aj páni, ktorým sa také veľké proporcie páčia. Preto platí jedno z pravidel, že vždy na tomto svete existuje, uh, existujú ľudia, ktorým sa páčite presne taký, aký ste. A teraz, keď odídeme od takejto intimnej uh, témy, ale prejdeme do témy, že zoberme si, že keď si muž alebo žena vyberá svojho partnera alebo partnerku, tak uh, ženy z tohto pohľadu sú ďaleko hlbavejšie, Samozrejme, keď sú to není Matrixoví muži, ktorí si povedia, a nemá prsia, to ma nezaujíma, to takých chlapov ja veľa nepoznám. A keď sú to takí chlapi, tak to sú takí, že čo majú IQ takého, že hojdacieho koníka s prepačením, že to nie sú inteligentní muži. A ktorá žena a, by chcela doma mať takého taký, takého chlapa z IQ hojdaceho, hojdaceho koníka. Nie, žena, potrebujem mať vedľa seba muža, ktorý je milý, charizmatický, veselý, vtipný. A, a keď, keď boli napríklad aj páry, a tá žena mala tie prsia menšie, aj ten partner alebo manžel hovorí, že moja manželka toto rieši a ja hovorím, vždy keď chcete nejakým spôsobom vedieť, tak sa spýtajte manžela, že drahý, čo hovoríš ty na moje prsia, že páčia sa ti, alebo chcel by si mať väčšie, aby som mala väčšie. Čiže a tam, keď máte inteligentného muža, tak ten inteligentný muž nemá číslo jedna alebo dvojku, že na mojej žene sa mi páčia prsia. To znamená, uh, inteligentní muži tie prsia majú tak na niekde 5 a nižšie, že nemajú to v prvej trojke. To znamená, ten inteligentný muž na tej žene jednotku, dvojku má napríklad, že má oči, že tie oči sú krásne, alebo majú nejaké vyžarovanie, alebo úsmev, ano. ale nepovie prsia. Nepovie lebo... prsia, ale keď sa ho spýtate, a kde ste sa zoznámili? Na kúpalisku. <laughs> Áno. <laughs> Ale pozeral som sa jej iba do očí. Aj, ale pozeral som, to, to bolo hneď, pozeral som sa do očí. Keď, keď, Pod na zoznamku, kde? Na zoznamku, no na kupalisko. No. Áno, keď, keď vyťahovala z bazéna uh, toto, nie? Že tam spadla lopka. Ešte aj vrchný diel spadol, lebo sa dvihla vysoko a šups a hneď bola jeho. Takže E, dobrá správa pre všetkých, ktorí nejakým spôsobom čokoľvek riešite, akékoľvek anomálie. A to máte takisto. E, sú ľudia, ktorí riešia, že majú extrémne husté vlasy hmm. a chceli by ich mať rečie. A naopak. Potom sú ľudia, ľudia, ktorí majú riedke a povedali, čo by som dala za také husté. Takú kefu a potom na hlave tu... mať, joj, to by som bola rada alebo rád. Alebo potom sú černosy, ktorí majú vlasy ako uh, tieto pružinky, také, že zmotané. Mm -hmm. Pre Európanov je to nádherné a oni robia všetko preto, aby si ich vyrovnali ako Európania. Mm -hmm. Čiže zoberme si, že toto je svet. E, tí ľudia, ktorí sú vysokí, chceli by byť zase trošku nižší, tí, čo sú nízki, chceli by byť vysokí. A je zbytočné, s takýmto niečím bojovať, mm. lebo ten najdôležitejší krok je, že keď človek príjme samého seba, tak potom pochopí, o čom je celý ten jeho život a niektoré veci, ako už sme spomínali, ak to je pre niekoho dôležité, že keby ja som bol bežný človek a nedostal by som napríklad túto informáciu, že nos je o zvedavosti, a o tom, že budem vždy tvoriť a zvedavý, no tak možno už dneska mám za sebou plastiku a ja by som vôbec s tým nemal problém a to je jedno, že by mi ľudia hovorili, že aby ste sa sami takí neprijali. Ja vrajem, ale vy ste neprešli procesom, akým som prešiel ja a preto do nášho života alebo do keď to teraz zobereme uh, eh, pre poslucháčov, do vášho života môže keď iba jediný človek a to ste vy. Čiže ak ja cítim, že toto mi môže do života niečo priniesť, tak mi to prinesie. Samozrejme sú ľudia, ktorí ne, nepočúvajú sami seba, nevnímajú signály a tlačia to silou, mocou a teraz snažia sa zdokonaliť, takže dneska už vidíte, ako to vyzerá hybridne, lebo e, neviem, mimo, mimo Slovenska neviem, ako to je, ale v Bratislave to je hrôza, že väčšia časť takých tých bežných žien tie pery si nechá napichávať a vyzerajú fakt ako... Kačička. Ja, ja, ja obdivujem, a, alebo nie, že obdivujem, a, nerozumiem sám tomu, lebo zase inteligentný chlap nebude milovať ženu, ktorá má prsia, či prsia, že ktoré má, ktorá má musíte Musíte Ísť ako... Vyššie musíte ísť už, pán Áno, musím ísť vyššie, vyššie, vyššie. <laughs> Áno, ktorá má perie ako kačer Donald, mm. takže neviem, že akého, ako to či to zaujme to nejakého takého, že inteligentného chlapa, lebo keď sa na tú ženu pozeráte a teraz vidíte, ako ona má ich vyšpúlené, alebo čo dávajú aj rôzne také tie uh, reality show a tam keď prídu, no tak tam vidíte už podľa toho, ako, aké sú napichané tie baby, že to teda IQ teda inteligentné nebude a tak aj to aj potom prírodzene vyzerá. Nie. Takže, ale je to akokoľvek sa človek rozhodne, je to jeho voľba. Ja napríklad kritizovať, ja mám kamarátky a mám aj známe, lebo tak chodím na kurzoch a keď vidím, že žena má tie pery také, že napichané, tak to nie je o tom, že počúvaj si hlúpa, choď preč, kravička alebo kačička, s takými ja sa nerozprávam. Nie, ja chcem eh, vedieť, že aký v skutočnosti ten človek je a nie je to moja manželka, nie je to ani partnerka, keď je to kamuška, tak na kávu alebo pri obede ja sa s ňou môžem rozprávať, ale ja si ju nejdem viesť domov alebo s ňou žiť zvyšok života. Ale ak by to malo byť, no tak pre mňa, mne osobne, tie pery by vadili, takže ja, asi ťažko, keď keď je to také, že jemné, no dobre, ale ak to má ako kačer Donald, tak to neviem, či... Tak by som nevedel, či zboskávam pery alebo zadok, že obrazne povedané. Tak... Mm. No, nikto by to nemal, alebo nikto by nám do toho nemal rozprávať. Jediný, kto nám dvom s Petrom Planetom do toho dnes môže rozprávať, by mal byť doma niekde v Žiline a mal by byť aj pripojený. Miško? No, áno, ahojte, si ahojte. Tu? No a ty máš nejaké takéto skúsenosti, nemyslím osobné, vlastné, alebo si niekoho takto stretol, kto to riešil? Teraz myslíš Kačera Donalda? Nemusí to byť Kačer Donald, môže to byť aj Dolly Parton. Je, a, takto. Alebo nejakého Delona v úvodzovkách. No, ako by som to tak kulantne povedal. <laughs> E, ja som si zažil kadečom, a môj pohľad na to je, že ja, ja som z takých tých naturálnejších ľudí, že mne sa to viac páči, keď to majú tak, ako im to príroda spravila. Či už je to väčšie alebo menšie. A určite nie som zastancom tých e, kačero-donaldovských pier. Ja sa vždycky čudujem, že fakt ja, ja si neviem ani predstaviť, že by sa to reálne niekomu páčilo. Mne to doteraz nedáva zmysel. Hej. Uh-huh. Čiže ja sa k tomu neviem nejak tak lepšie vyjadriť, pretože mne to reálne fakt nedáva zmysel. Ja ani nechápem, čo tým chcú tie baby dosiahnuť, hej, že prečo to robia, keď kade ako má pery väčšinou prirodzene úplne krajšie. Hej, a potom, ke, keď to má jak... Mm, videl som, bohužiaľ, <laughs> takú nejakú akože influencerku a ona mala tie pery také, že to vyzeralo ako keď zobereš párok a, a, dáš, a až dáš dva párky, jeden hore, jeden dole. Veď ona sa s tým reálne nedokázala ani usmiať. Ja mhm. neviem, ako ona sa s tým dokáže najesť alebo napiť. A som si hovoril, že ty kokso, ako to prečo robí toto sama sebe, hej? Mne to mhm. nedáva zmysel. Ani pekné to nebolo, vieš, ani, ani funkčné to reálne nemohlo byť takže prečo to má, neviem. No, to sú takí, pri ktorých už nerozmýšľaš, čo rozprávajú, ale pozeráš sa na nich, ako vyzerajú. <laughs> no niekedy no. tak nevdojak sa proste tomu neubrániš, no je to tak? Mm. No, to je ale problém, Michal, lebo ty máš rád párky, takže si nemohol sledovať, ty si pozeral. A on pozeral po tých párkoch. Ale buďme radi, že nepozeral trošku nižšie, že sa zameral práve na tie mhm. párky Vieš, no, a ona to mala aj nižšie, také zvláštne. Ale tiež mala párok. To, tiež to vyzeralo ako dve futbalové lopty a tiež som si povedal, že ty kokos... Tie, tak som si trošku spomenul, keď som videl raz takú súťaž, e, čo to bol nejaký talent a, a tam taká žena s tým vyvinutejším poprsím rozbiala melóny a on... mm, <laughs> ale môžeš byť rád, že keby si napríklad takúto slečnu si pozval domov, hore párky a dole nájdeš tiež párok, tak to by ťa asi prekvapilo oveľa viac. Mm. Áno, áno. No. A, a dezert v strede dva melóny, no takže... <laughs> No, dobre, necháme to teraz bokom. Môže byť, že nás ešte niekto k tejto téme vráti, ale ja by som pán Planeta aj trošku vážnejšie dnes v úvode, pretože neviem, či si pamätáte na 4. marec roku 2017, No, e, ja moc minulosť neriešim, ale a, a dátumy už vôbec nie, takéto nejaké. To bol náš druhý maratón v Bratislave. Ja, ja som akurát išiel povedať, že ja si to pamätám. <laughs> Áno, to bol náš druhý maratón, ten najdlhší, aký sme mali. A, presne, presne. A ja to hovorím z toho koľko? dôvodu... Ako? Ten bol koľko? To sme mali od polnoci z piatka na sobotu do nedele do tretej popoludní, do 15. Čiže tých 36 hodín, tuším, že to bolo. Ak to dobre počítam. No Michal to dráta, dobre a... No a mali sme tam hostia, ktorý bol úžasný, v tom čase veľmi vitálny a prišla včera smutná správa, že nás vo veku 91 rokov opustil pán Oldo Hlaváček. Verím, že Aha. si spomínate na jeho úžasný rozhovor o tom, ako nám tam spomínal pizzu a čínske jedlá, ktoré mal vo obľúbe. Pre tých Áno, poslucháčov... Áno, gurmán. Áno, gurmán. mal, mal varenie rád, takže to bolo úžasné. Áno, ja som e, dnes si to tak prepočúval, že čo by som do tej relácie vybral ako takú spomienku na neho a keď som to tak celé popočúval, tak mi prišlo ľúto vystrihovať kúsok, takže tým, ktorí zostanú až do konca, a tak ponúkneme ten rozhovor v celej dĺžke, on má vyše hodinky a budú si tam mať možnosť na ňo zaspomínať, tak ako sedel u nás v štúdiu v Bratislave a ako nám krásne porozprával aj o tom, koho všetkého hostil, ako ten, kto piekol a bol varil, väčšinou varil, a kto bol u ňo taký najlepší e, e, ten e, strávník, nazvem to takto, takže tam sa majú možnosť prípadne vrátiť. Ak si to náhodou nedohľadali niekedy v našom archíve, tak im to pustíme dnes po skončení tejto relácie. To by mohla byť taká úvodná pasáž, máme tu už nejaké tie mailíky, tak sa im budeme venovať po prvej pesničke, dáme si prestávku a dnes to bude o tej dlhovekosti, vieme, že teda pán Oldo Hlaváček sa dožil tej 91 ale máme tu aj starších a ešte stále medzi nami pobehujúcich, aj keď teda nie v tomto teritóriu. Ročníkom 1929 je napríklad a dnes, presne dnes si 96. narodeniny pripomína jeden hudobník, ktorého meno e, znie Hughes Aufrey. Možno nič nepovie toto meno, ale keď pustím pesničku, tak by mohli byť viacerí v obraze. originále. U nás sme to poznali hlavne ako Slávikov z Madridu v podaní Valdemara Matušku. Jux Aufrej sa postaral teda o melódiu a aj o interpretáciu tejto skladby a dnes si pripomína krásnych 96 rokov, to je cieľ aj Petra Planetu minimálne však. Nie, to, ja... to je len zastávka, no? <laughs> Veď ale keď zoberieme, že prírodzený biologický vek človeka je 120 No tak ja hovorím, no do 150 by bolo dobre to potiahnuť, veď nepôjdem na 120, keď to okay, je pri, Pri tovare vám sľubujú, že to vydrží 20 rokov a po dvoch kazitko. No dobre, ale platí jedno pravidlo, že ja mám nastavené tak, že aspoň 150, že to by malo byť, že o to po sa diálnici, pokúsim. ale po diálnici. <laughs> Áno, po diálnici. Aj po diálnici môže byť. A <laughs> A keď sa dostanem len k 120, bude super. Keď to bude 100, takisto, lebo zase hovorím, že ak ja by som mal žiť život, ako žijú niektorí ľudia, že posledných 10 rokov, keď zoberieme Olda Hlavačka, to bolo úžasné stretnutie. Ten pán v rokoch plné, stále plný radosti, energie. On keď začal rozprávať, keď rozprával o jedle, videli ste, že on žije. Áno, on aj hovoril, ne. lebo tam bola otázka od poslucháča niečo v štýle, že či tú vitalitu pripisuje aj tomu, ako sa stravuje a on, že určite, lebo on robil z toho slávnosť. Áno. No a on v podstate žil. Ale ja napríklad, keď stretávam niektorých ľudí, alebo keď vidím niektorých dôchodcov, tak ja hovorím, ja radšej by som zomrel v 50 ako žiť napríklad do 70 a posledných 20 rokov brať kvantum liekov. Toto, ja zastanca to, tejto cesty nie som. Samozrejme, zase tak, ako som to hovoril v rámci nejakých tých plastických operácií, ak niekto si vybere cestu, je to jeho cesta. Ja nehovorím, že je to zlá cesta, je to cesta toho človeka. Ak jemu taký život vyhovuje je, a robí ho to šťastným, OK. Ale ja som si nastavil, že ak mám žiť, tak budem žiť tak, že budem vo vysokej energii a vo vysokej vitalite. A ak nie, tak proste tento svet opustím. Ale čím dlhšie človek žije, tak tým viacej je schopný lepšie používať svoje zručnosti. Zoberme si, že ja v tejto oblasti som 30 rokov, profesionálne 20. Takže keď ja budem mať, teraz mám 50, čiže ja keď budem mať 70, ja budem mať 40 rokov za sebou praxe, tak keď sa človek nadýchne, ja poviem, aha, vy máte slabé obličky a oni povedia, vy ste normálni, ako to môžete vedieť. No lebo to bude skúsenosť. A zoberme si, v 90 to bude inak vyzerať. A ja nebudem, keď budem mať, e, čím viac rokov budem mať, tak ja tým viac času sa budem venovať sebe a otváraniu tých úrovní, ktoré väčšina ľudí ani sa tým nezaoberajú. Ja môžem zdokonalovať dých, ja môžem zdokonalovať pohyb, ja môžem robiť energetické cvičenia. A toto všetko môže človeku zabezpečiť, že bude žiť krajší život. Ale tak či tak sa môže stať, že v, človek bude mať, alebo ja mám nastavené, že OK, do 150 a o mesiac ma prejde auto. A čo? A niektorí si povedia, no a na čo mu bolo tá zdravá strava a na čo mu bolo to? No na čo? Lebo e, keď sa mňa ľudia pýtajú, že prečo ja to všetko robím, preto, lebo ja žijem a neprežívam život. Čiže ja ráno nestávam z postele 50 že by ma niečo bolelo. Ja nejdem večer spať tak, že nemôžem zaspať. Ja nejdem do toho štádia, že by ma bolela hlava. Teraz som bol pozrieť po dlhej dobe pána doktora, alebo som potreboval nejaký papier od neho a, a, a zdravotnú kartičku tak sme sa bavili a on vraví, som rád, že minimálne cez ten zdravotný preukaz sa raz za dva roky prídeš ukázať, <laughs> ale on tam nič so mnou nerieši, hm. čo keď zobereme... Nepotreboval a, poradiť náhodou. A, te, a teraz, keď niekto povie, že a, on sa takisto o seba stará a ja poviem, OK, máte za 15 rokov záznam, že by ste neboli chorí? Ja nemám. To znamená, môj posledný záznam bude tak 15-20 rokov a možno viacej, že som e, bol chorý a bral som nejaké lieky. Čiže čo mi priniesol zdravý životný štýl? Toto. Hmm. Čo mi priniesol zdravý životný štýl? Že ja môžem ísť 30-ročným na túru a úplne ľavou zadnou a ten 30-ročný nemusí ešte stíhať pri mne, Takže to je to, čo mi to prinieslo. Áno, ale a... neriešil pán doktor, že o, pán Palani, tak konečne som rád, že vás vidím. Mám taký, taký problém. <laughs> Toto, a... lekár, naopak sa to neotočilo. A nie, naopak sa to neotočilo, lebo zase ja nechodím, keď, som má, keď mám doktora, tak to bol môj učiteľ jiu-jitsu, keď som mhm. chodil uh, na jiu-jitsu, tak keď som zistil, že on je doktor, tak hneď som si k nemu prehodil kartu. No a odtedy u neho mám kartu, takže on sa o seba stará. Mhm. A, čiže on není taký klasický. Aj teraz ho hovoril, že už sa chystá do dôchodku a to by ste na ňo nepovedali, lebo on celý život cvičí. Takže mhm. keď fakt sa človek venuje že fyzické telo, a, samozrejme aj výživa, tak Čím máte viac rokov, tým väčší rozdiel je medzi bežnými ľuďmi. A tí bežní, oni vám povedia, že OK, že ja som v pohode, ale tí ľudia, keď ich dáte do záťaže, či už psychicky, fyzicky alebo mentálne, kolabujú. Takže oni oni často sa... treba hovoria aj to, že viete, ja už keby som mal 90, mám pocit, že by mi všetci moji blízki a kamaráti odišli, ja by som už nemal s kým sa ani rozprávať, lebo mladá generácia by ma už nechcela prijať medzi seba a rovesníci by tu už neboli. Ale to je presne to nastavenie, lebo my vidíme našich starých rodičov, aké sú trosky s prepačením, ale ak vy máte 90 a vyzeráte na 60, tak aký je problém? So 60-ročným sa dá normálne komunikovať a diskutovať. A keď ste 60-roční, ktorí ste ako Biblia, to znamená, že na každú otázku, nemyslím na každú svetú otázku, máte svetú odpoveď, ale uh, že dokážete odpovedať a dokážete tých ľudí zaujať, už len zoberme, že ja mám za sebou 20 rokov praxe, tak u mňa platí pravidlo. Ja nesmiem nikde otvoriť ústa. Ak otvorím ústa, ak sa ľudia pýtajú, rozprávame a oni, a vy ste aký múdri? Ja vrem, nie, nie, nie som múdry. Mňa len zaujíma určitá oblasť, no tak sa tomu venujem. Hm? A to je len 20 rokov a teraz zoberme si, že keby som mal 90, to je ešte o 40 rokov, čiže to je 60 rokov praxe. Takže toto je to, čo ten dlhý život prináša a to je to, čo bolo úžasné, že naši starí rodičia neboli e, trosky, ale boli to starí ľudia, s ktorými ste sa mohli rozprávať. Oni vám o živote vedeli povedať veľa, boli múdri, poznali, ako funguje príroda, poznali určité zákony. Dneska starí ľudia sú radi, že dojdú sami na záchod, alebo že uh, nie sú schopní si dať sami plienku, takže toto nie je staroba a preto väčšina ľudí vidí svojich bežných rodičov, ktorí žili bežný život, že takto končia. Takže preto väčšia časť ľudí nechce žiť dlho, lebo si, oni sa boja to, čo sú e, druhý a tretí najväčší strach po smrti, čoho sa ľudia v živote boja, je starnutie a potom bezvládnosť. Takže preto väčšina ľudí si povie, a mne stačí tak do 70 yeah. Lenže oni si neuvedomujú, že či to je 70 alebo je to 80. Oni, kým zomru, málo ktorý človek zomrie, takže zo dňa na deň väčšina ľudí, keď v 70 zomrie alebo 80 tak 15 až 20 rokov predtým už trpia. Čo 20 rokov utrpenia je riadny záhol, že málo ktorí ľudia zomierajú tak, že Uh, majú 69, sú plní života energie a potom preskočí to do 70 a zrazu sa to začne všetko rútiť a zomru. Hmm. To to takého človeka som ešte reálne v praxi nestretol. Čiže tie procesy starnutia tam prebiehajú a teraz je len na každom človeku, či s tým niečo urobím alebo neurobím. Dobre, otvorili ste ústa a ľudia sa pýtajú, tak buďme konkrétni, napísal nám Vasil. Dobrý večer, prajem do štúdia. Kde by mohol byť podľa pána planietu problém? Žena 75 rokov, okolo 100 kg, bez pohybu strava tak do 50% komercia, lieky na vysoký tlak, štítnu žľazu a stiažuje sa na nadmerné potenie, hlavne ráno, keď vstane, je celá mokrá. Všeobecný lekár nič nenašiel, odporúčil ju na gineko, tam bez problému, teraz ju chce poslať na interné, na srdce, čo by mohlo stáť za týmto problémom, čo by mala zmeniť alebo užiť, ako to vidí pán Planeta. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď, nech sa vám darí aj naďalej ste boží. No, ďakujeme pekne, až tak vysoko zase asi netreba nás vynášať. Nie, nie, my sme určite nižšie, lebo ako náhle človek si začne myslieť, že je pán Boh, alebo ešte, vy, nedaj Bože, niektorí ľudia si to myslia, že sú vyššie, tak vždy vstúpi tá vyššia moc, alebo vesmír, alebo Boh a ukáže vám, ak, aký ste vy Kam dokonali. A, a potom sa zrazu pýtate, že prečo práve ja a prečo sa toto muselo stať. Takže ja vždy hovorím, že ja som len človek, ktorý sa zamiloval do zdravého životného štýlu a do mojej manželky, a do môjho života a takýmto spôsobom žijem a fungujem. No a vďaka tomu, že som prešiel určitou cestou, tak určité veci môžem vysvetliť. Čiže čo sa týka tej 70-ročnej pani... 75. 75, áno, ročnej pani a cca 100 kilo, takže tam je problém s vysokým krvným tlakom, je srdcovo cievny. A potenie je vždy prepojené číslo 1 obličky a číslo 2 srdce. Čiže tuto to môže byť kľudne prepojené, že to srdce nie je v pohode a tým pádom sa vyčerpávajú obličky, preto je tam to nočné potenie. Takže ja by som urobil jednoduchú vec, skontroloval, samozrejme, pán doktor má jeden problém, že on nevie energeticky zistiť, že či srdce alebo obličky sú v pohode. On vie len pozrieť, že či na srdci nie je nejaká arytmia, ale vy nemusíte mať arytmiu na srdci a vaša energia srdca môže byť na 60% a môže sa to prejavovať potením alebo neschopnosťou zaspať alebo občasným búšením, čo vám na tomto na... Na stenu e, z vedlejšieho bytu? Nie, to nie. Áno, to, to vám nemusí doktor zistiť ani v krvi, ani v ničom. A takisto obličky vám môžu fungovať na 60% a doktor nevôbec, on povie, nemáte nič, žiadne cysty, myomy, nič som tam nevidel, všetko je v poriadku, takže e, toto je záležitosť len psychiky. Čiže doktor skúša, ale pritom každý doktor, alebo podľa mňa na medicíne, by mali E, medikov učiť, že v podstate orgány majú svoju energiu a ako sa prejavuje slabosť jednotlivých orgánov a ako napríklad tie orgány harmonizovať, či už mentálne alebo výživou. Čiže toto žiaden doktor nevie a ja som ešte nestretol klienta, ktorý by prišiel od klasického doktora, že jeho bolia kolena a poviem, čo vám povedal doktor? No, že to je prirodzene opotrebené vášmu veku a že teraz takéto lieky. A ja vrajem, uh mhm, -huh, ale vy máte číslo jedna slabé obličky. Aké máte vzťahy, ty, kdy a už sme boli? No, viete, a už sme našli príčinu a teraz sme riešili, ako to odstrániť, ako to podporiť. Takže u pani, samozrejme, Číslo jedna je, by bolo dobre upraviť jedálniček, lebo a, 100 kilo, ona určite má nadváhu, záleží akú má výšku, čiže ideálna váha pre ženu je e, výška mínus 100. Takže ak žena meria 160 cm, váhu by mala mať 60. A no to pochybuje... skôr platí u mužov, u žien by to malo byť ešte trošku nižšie. No dobre, ale keď zoberieme, OK, už jen to môže byť, že 110, ale a, tých 10 kg nie je taký, lenže keď má 100 kg, to už je podľa mňa a, e, vysoko, že ona nemá... No nad 100 kg je to asi u každého vysoko. No, tak keby mala, že 2 m 20 a má 100 kg, <laughs> tak... No, to by bolo úctyhodné, no. Aj, myslím, to... teraz výška to nemusí byť potom veľká váha, čiže to je len v záležitosti od výšky sa to odvíja, lebo niektorí ľudia napríklad nemusia byť až takí vysokí, ale zase geneticky zdedili... Ťažké kosti. Uh, hrubšiu, no, on, oni to tak hovoria, že ťažšie kosti, ale tá kostra je pevnejšia, že keď zoberieme môjho brata, že tak môj brat má e, kostru tela presne po ocinovi, že on je taký robustný, mm. že keď zobereme moju ruku, tak ja mám ako klavirista, on má ako medveď. To znamená, a samozrejme tá jeho váha bude vyššia už len tým, že aká tá kostra má tú konštitúciu. Takže do tohto vstupuje viacero faktorov. Ale ak rieši tieto problémy, tak toto je to, čo som pred chvíľkou spomenul. Naše telo nám dáva signály, takže išiel by som jednoducho, OK, mám vysoký krvný tlak, idem upraviť si tlak, prirodzene zmením stravu, začnem sa hýbať, a prirodzene schudnem a tie problémy, ktorými trpí, sa prirodzene odstránia. Ak neurobí, no tak len to bude narastať, lebo vo veku 75 rokov je dokázané, že ktokoľvek od veku uh, dneska podľa mňa to už bude fungovať takže od 65 do 80 hrozí, že ľudia budú trpieť piatimi vážnymi smrteľnými chorobami. A to je srdcovo potom je to cukrovka, potom je to uh, Alzheimer, Parkinson, čiže tieto demencia a štvrtá je rakovina. Čiže toto sú štyri také, ani nie takže smrteľné, ale zabijaci, ktorí, ak sa s nimi nič nerobí, tak oni privedú to telo do záhuby. No a pani má vysoký krvný tlak a podľa mňa ho už má dlho. Takže tým, že sa nerieši podstata, ale rieši sa len to, že aby ten tlak nebol taký vysoký, tak tým pádom sa nič nezlepší. Viem, že ja poznám aj v rodine ľudí, ktorí majú problém s vysokým krvným tlakom, ale nič iné ako tabletky nejedia. Takže tam nie je náprava a samozrejme potom v tele začnú vznikať nové a ďalšie problémy, že bolo by treba zase s tou osobou si sadnúť a povedať, OK, je to možno známa, je to mama, možno niekto, tak sa spýtam, chcete s tým niečo robiť alebo nechcete? Poviem, chcem. Dobre, a ste ochotná aj svoj život zmeniť k tomu, alebo nie? No nie, výborné, tak choďte za pánom doktorom a akékoľvek problémy, keby boli na mňa, že potí sa, alebo ma boliajú klby, poviem, musíš ísť mami, alebo teta, alebo babka, potrebuješ ísť za pánom doktorom. Ja viem, že je to ťažké, keď je to váš blízky, rodinný príslušník, ale zase to platí, ten človek nechce zmenu. Takže nosiť mu prípravky, nosiť mu doplnky, dávať mu také na to, aby som niečo upravil. To je len, že budete predlžovať utrpenie, lebo on to bude skombinovať s liekmi. Yeah. Mm. príklad je môj ocino. Môj ocino pred 5 rokmi cca zomrel na infarkt a ja som mu no asi čo ja viem, rok alebo dva pred infarktom prišiel za mnou a hovorí, že čítal, že existuje niečo ako cholera, ja vrem, ocit není to cholera, je to chlorela, a že to je na chudnutie, že či by som, a vrajím, o tom som ti hovoril pred desiatimi, nie, pred desiatimi rokmi, to si mi nehovoril, keby si hovoril, tak určite to zoberem, tak vrajím, dobre oci, donesiem ti. Lenže keď som videl, že on ne, nič nejde meniť, tak som povedal, keď chceš, tak si musíš kúpiť, ja ti už druhu nedám. A, a, a zoberme si, viete, koľko ja som produktov rozdal, že to by bolo spustu tisíc eur, čo ja som daroval niektorým ľuďom, ktorí nemali na to, potrebovali a oni, im to v tom ich živote pomohlo. A niekto povie, je to jeho vlastný otec a nič mu nedal. Prečo? Lebo ja, keď som sa začal venovať zdravej strave, tak samozrejme chcel som ocinovi pomôcť, ale keď som videl, že on nechce, tak som to nechal tak a spýtal som sa o oci, alternatíva a niečo zmeníš, alebo pán doktor, pán doktor, výborne. Takže tému, e, čo ťa boli, pichá, predo mnou neotváraj, budeš to riešiť s pánom doktorom. Čiže ja som vôbec s ním neriešil jeho bolesti, jeho trápenia, hmm. čo ho pichá. Keby chcel o tom rozprávať, poviem, že si dohodli sme sa, že tieto veci budeš rozoberať s doktorom, ja ti v tomto neporadím, takže pán doktor, a asi za tých 20 rokov, čo bola tá dohoda, tak sa mi zdá, že dva alebo trikrát chcel otvoriť tú tému a presne som mu povedal, prepáč, oci, ale pán doktor, musíš ísť za ním, ja ti v tomto nepomôžem. Ale a s tým lekárom keď... by to malo fungovať spôsobom, ako keď máte napríklad e, zlomenú nohu a dajú vám ju do sádry, tak tiež to je o tom, že už tú sádru nenosí človek do konca života. No jasné. Čiže preto je to o tom, že každý človek si má právo vybrať a keď aj táto pani sa rozhodne, že chce s tým niečo robiť, tak vtedy sa dá robiť, ale vtedy treba, aby prešla to, že ten človek väčšinou sa potrebuje minimálne otočiť o 90 stupňov, optimálne o 180, lebo ak sa len potočím o 90 stupňov, tak v tom mojom živote stále tam niečo bude, čo ma bude oslabovať. A v tom veku 75 rokov si zoberte, že telo obrovsky starne a samozrejme výhoda týchto osôb, ktorí sú v staršom veku, je, že oni ešte mali dobrý základ, ale ešte aj moja generácia, 75 ročník, plus minus možno 5 rokov, ešte dobrý základ, ale keď zoberieme generáciu ročníky 1900 alebo 2000, tak to už nemá ani dobrý základ. To už vyrastalo na tom, že v tých obchodoch nebolo mlieko. Myslíte alebo 1990? Nejaký... Áno. Tak nie 1900. Aha, no ti, no. pardon, no. nedopovedal som. No. Takže 1990 alebo 2000, tak uh, oni už E, nepili práve mlieko, nejedli práve síry alebo pravú brinzu alebo jogurt. Veď ja si pamätám ako dieťa, že jogurt mal 3 dni a záruku a ovocný jeden alebo 24, že to nebol schopný vydržať. Mm. Čiže samozrejme, že technológie sa posunuli, ale aj chemický priemysel sa posunul. Ale no, takže... my sme kupovali jogurty ešte v skle. No, to si pamätáme. Takže preto výhoda toho, že no dobre, nemali sme toľko možností, alebo možno toľko veci v obchode nebolo, ale zase sme mali e, z pohľadu výživy skoro všetko ekobio. Dneska, alebo tieto deti od toho roku 1990, to už majú všetko, čo jedli, tak bola nejaká chémia. Áno, hlavná vec, že idú robiť všetko ekologické, ale všetko sa chemicky vyrába a dávajú sa rôzne takéto prísady aj do jedal. No. Takže v tomto prípade, čiže keď sa vrátime, tak pani má ešte dobrý základ. Čiže ona má dostatočnú silu a ja som po, už stretol viacero ľudí, ktorí keď mali dostatočnú silu a sa rozhodli, že OK, toto chcem zmeniť, idem urobiť tieto kroky, tak vek nelimituje človeka na zmenu, to je len uh, rozhodnutie každého, kto si nájde aký dôvod. No, dobre. A neviem, keď... však ešte budeme mať takéto príležitosti aj k tomuto prípadne ešte dodať postupne, len aby sme prešli aj na tie dátumovky. No poďme. Preto vám do toho vstupujem, lebo máme tu aj také, a toto sa dátumu konkrétneho netýkalo, tak si zapíšte 26. december 2021, ale začnem mail čítať od začiatku, lebo toto je taký trošku dlhší. E, dobrý deň páni Petrovia a pán Michal, z 25. júna ho tu ešte mám. V prvom rade vám ďakujem za to, že už nejaký ten piatok spolu vysielate a prinášate nám, ktorý vás počúvame a aj podporujeme. Okrem užitočných informácií a rád aj úsmev na tvári e, vďaka vašim vtipným reakciám a príbehom. A teraz prejdem rovno k veci. Chcel by som poprosiť pána Planietu o radu, čo robiť, keď náš synček asi dostal úpal od slnka je možné, že to budú riešiť niekedy v budúcnosti aj iní, tak no, dúfajme, že to už neplatí. Neprejavilo sa to hneď, ale až o 4 dní, keď mal ísť do škôlky ako obvykle, tak bol ráno veľmi unavený, chcel spinkať, nemohol sa v podstate odlepiť z postielky. Dokonca sme obaja nevstali na čas do škôlky a zaspali sme, čo je pri ňom nezvyčajné, lebo on je ranné vtáča, taký buntošík, ktorý je lepší ako budík. Pri mne to však nie je nič neobyčajné, lebo neviem vstávať na čas a veľakrát som zaspal. Nechal som teda synčeka spinkať ďalej. Je taká veverička, ako zvykne vravievať pán Planeta. Má okrem iného veľmi rád pohybové aktivity, ale aj kreslenie. Na základe nespočetne vypočutých relácií s vami, v ktorých poskytujete všelijaké rady a odporúčania, sa to snažíme aj aplikovať v praxi, len nie vždy sa to darí, keďže synček nežije len s nami, ale má aj starých rodičov a chodí do škôlky, kde sa naša výchova nie vždy sklbí s tým, čo zažíva v škôlke alebo so starými rodičmi. Ako príklad uvediem pozeranie rozprávok v televízii, kde sa stane, že aj v škôlke niečo pozerajú a potom sa mu s manželkou môžeme snažiť dohovať nahovárať, aby sme sa išli radšej hrať, ale on si chce pozrieť to, čo pozerali v škôlke. Robíme potom ústupky v tom zmysle, že mu ich povolíme len na určitý čas a častokrát sa stane, že rozprávky doma nepozerá a ani mu nechýbajú. A naopak, najmä manželka a potom aj jedna babka s druhou mu čítajú rozprávky večer pred spaním a keď je doma cez víkend, tak aj pred obedným spánkom. Ohľadom papania sladkostí sa mu to tiež snažíme vysvetľovať, len čo robiť, keď v škôlke dostanú cukríky a lízatka, keď má niekto z detí sviatok. A toto sa stane aj pri návšteve rodiny. Ideme preto nie cestou odporu a zakazovania, ale vysvetľovania a aj menších ústupkov, kde to má v konečnom dôsledku celkom dobrý vplyv lebo keď som šiel na to tak, že som mu povedal, že nie, toto nebudeš papať, tak som bol za toho nedobrého. Poprosil by som pána planetu teda o nejaké to slovko a poznámku k jeho osobnosti, elementu a prípadne číselnému rozboru na základe dátumu narodenia. Ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď, napísal nám Rado. Takže uh, máme teda mladého muža a teda on je dátum... 26.12., 12. čiže december 2021. Takže jeho patogen je chlad, on je jangová zemička a predispozične má presne ten e, srdcovo systém slabší a potom trošku trávenie. Takže v jeho prípade, keď zoberieme úpal, tak je to len o tom, že čokoľvek dieťa zažije akúkoľvek chorobu, testovať kúšku, lebo ten náš organizmus si musí privyknúť na prostredie, do ktorého sa narodilo, na rôzne vírusy, baktérie, mikroorganizmy, tak uh, ten rodič vlastne pracovať. Čiže u detí platí jedna z vecí, vždy majte doma koloidné striebro, lebo koloidné striebro zaberá na 600 až 700 vírusov a baktérií naraz, lebo detské choroby prebiehajú tak, že večer uh, o 5. 6. vám to dieťa beha a o 8. už leží a vyskočená teplota a, a beží to cez 39. Čiže v takom prípade u detí platí jedna z vecí, že u detí musíte strážiť hlavne len hlavičku, aby tá hlava sa neprehriala. Čiže ak dostal úpal a tá hlava je prehriatá, no tak budem tú hlavičku chladiť a môžem na to použiť napríklad, e, keď chcem tú horúčosť dostať, tak môžem používať ako pri teplote obklady z bieleho tofu, keď máte doma akékoľvek tofu, tak môžete ho nakrájať, trošku to dať, že ja som to robil tak, že keď dcera bola mal, mal, malá a mala teploty a bolo to tofu, nebolo také studené, tak som ho nakrájal, vložil som ho ešte na chvíľku do mrazáku a potom som jej uh, eh, tento tofu vysúčil nejakou servitkou, aby tú tekutinu natiahlo do seba tá servitka a potom som jej to tofu dával na čielko a točil. Čiže samozrejme môžete to robiť z tofu alebo s akoukoľvek bielkovinou, lebo všetky bielkoviny majú tendenciu vyťahovať horúčosť, čiže tú teplotu z toho tela. A, a vám platí, že stačí len u detí, aby ste stražili hla, hla, hlavičku není ideálne a nie je dobré robiť to, že deťom na alebo že ich niekto dáva do studenej Tam ste nám na chvíľočku vypadli, že deťom čo? Nedávať studené zábaly. Uh mhm. -huh. Lebo väčšina rodičov, alebo možno v zdravotníctve to tak majú, že on má vysoké teploty, musíme teraz ich znížiť, ale tie vysoké teploty sú dôkaz toho, že ten organizmus bojuje s nejakým patogénom alebo mikroorganizmom, takže preto sa zahrieva. A to, že sa zahrieva telo, telu sa nič nestane a treba len stražiť hlavu. Lebo... No, zase nám tam nejaký šarapatí škriatok, no, lebo počuli sme posledné slovo, sme počuli céru. Céru. No, céru, posledné slova, ďalej už sme nepočuli, lebo zase to stichlo. Nejako nám to dnes technicky Niekto... začína haprovať zase. Seka. Takže mhm. platí to, čo som hovoril, že treba strážiť hlavu a keby to bolo, že vysoké teploty, no tak prikladám ten obklad na čelo alebo na, na krk zo zadu a tam môžem, čiže na čelo by som robil obklad napríklad stofu, a ak e, na ten krk, tak normálne e, nejaký utierak taký malý alebo utierka do studenej vody a tam e, by som dal ešte buď kvapku citrónu, alebo ak máte nejaký metový olej, taký, čo chladí, alebo citronový nejaký takýto, lebo bývajú eterické oleje, ktoré sú také, že čisté, že či už dotera alebo Young Living a tieto obklady s takouto uh, s citrónom, lebo on má tendenciu chladiť, by som robil a ostatné telo by som prirodzene nechal, nech rieši uh, ten nejaký mikroorganizmus. No a samozrejme, keď mám doma striebro, tak striebro E, dokáže potom všetky tieto, my všetky teploty, ktoré dcera mala, sme vyriešili koloidným striebrom. Uh mhm. -huh. Poďme sa pozrieť na mriežku. No. Je na čase. Konečne sa dostávam k slovu. <laughs> no, iba hodinu 20 minút to trvalo. Dobre. Takže tuto je to veľmi zaujímavé, pretože uh mhm. -huh. on má tri jednotky, a prosím, pekne 6 dvojok. <laughs> Takže to je ultra vever, veveričiak. Potom trojka mu chýba a ďalej 4, 5, 6, 7, 8 má po jednom a deviatka chýba. Čiže takto to má. Všetko je sústredené na tie dvojky. Mhm. No, takže pre, pre vás uh, pozitívna správa, narodila sa vám turbová verička, takže turbové veričku naučiť jednoduchú vec, že jedna z vecí, ktorú ja som s mojou dcerou robil, ja som jej v živote po nepovedal slovo nie. Ja som vždy jej povedal, že napríklad chceš, pozerať televíz chceš si dopozerať rozprávku, ale je pravidlo, že najskôr si potrebuješ zacvičiť. Čiže keď si zacvičíš, môžeš. Ocino, dáš mi tisícku? Vy ste nepovedali nie. Eh, ja som povedal, anielik, tisícku ti dám, ale tisícka znamená, že si budeš napríklad týždeň pracovať a si odpracuješ. Aha, mhm. no, to je to. Uh -huh. No, že ne, tam ja treba aj pracovať. To je fajn. Tam treba aj pracovať za tisícku, no pekne. No veď, lebo prečo by som dal dieťaťu tisícku, len preto, že chce? Pre radosť, pre radosť. Jasné, ale ona rada nebude to tým, že dostane. Lebo iné dieťa povie, oci, chcem kokain. Takže tiež môže byť. Alebo oci som gambler, daj mi ďalšiu tisícku. Čiže to, že dieťa niečo chce, ešte neznamená, že mu to dáte. To je rozdiel medzi dieťaťom a dospelým. Mhm. A samozrejme, že keď dieťa sa naučí v škôlke alebo u starých rodičov a tu máte odpoveď, prečo, prečo mu to zapínajú, lebo oni ho nevedia vypnúť. Takže pre takéto dieťa by starí rodičia by mali byť, takže uh, generácia Petra Sagana, že to sú uh, že to je Peter, starší Peter Sagan, že jazdil celý život na bicykli a teraz privediete také vnúča, ktoré je plné energie života, tak môže fungovať. No a pre vás, ako ho ako optimálne s ním komunikovať, on je zem. Takže ale jangová zem. Takže keď sa zatne, tak ho šteklite. Poviete, že anielik, alebo ako, mu povie, ako ho voláte, tak mu povedať, že chlapi sa neurážajú a nezatínajú. Chlapi potrebujú komunikovať, takže ja tebe nerozumiem, čo mi ty hovoríš, alebo keď sa zatneš, tak mi to vysvetlí. A keď sa dohodneme, môžem zvážiť, že posunieme pravidlo. Mm -hmm. Čiže obrazne má ešte 3,5 roka, to asi bude skôr tak pre budúcnosť. To není o tom, že ľudia si myslia, že s niektorými deťmi sa nedá komunikovať. Sú, ja poznám štvoročnú, ktorá postavila svojich rodičov a keď išli, to je len o pol roka trošku viac, dievčatko, a oni išli na ples a, a ona hovorí, mama, ty kde, kde ideš v takých šatách? Veď to nemôže si dať na seba. Chod do izby a prezleta. A oci, ty máš akú kravatu? Veď to sa ti k obleku vôbec nehodí. Takže ja neviem, ako mladý muž je komunikačne zručný, ale v dnešnej dobe niektoré deti majú jeden problém, že sú v tele toho malého dieťaťa, ale rozumovo a mentálne sa mhm. na, sú, sú na úrovni dospelého, takže ja neviem, kde sa mladý muž nachádza a preto treba s ním rozprávať, rozprávať, komunikovať, vysvetľovať. Mm -hmm. A keď chce niečo, tak robiť jednoduchú hru, že keď chceme toto, takže ale anielik, dohodli sme sa, že my máme nastavený nejaký program. Takže keď sa príde zo škôlky, odložia sa vecičky, ideme uh, najskôr sa hrať, alebo ideme na ihrisko a potom sa pozera. Ale on chce to dopozerať. Výborne. Ja chcem napríklad vrtulník. Takže dones mi vrtulník a môžeme pozerať. <laughs> Ale ja nemám, no vidíš, tak ale prečo ja by som mal, ty niečo chceš, ja tiež niečo chcem. A toto je vec, kedy od, od detstva s tým dieťaťom viete komunikovať a on príde na to, že to, že on chce, ešte neznamená, že všetko musí dostať. Mm. A pre, pre, pre vás teda je ešte podstatné, že keď by bolo veľmi zle, no tak môžete zahrať hru. Vieš čo, ak chceš si život robiť podľa seba, môžeš. Ocinko je taký hrdý na teba, že si veľký a dospelý a ocinka nepotrebuješ ani maminku, tak si rob, čo chceš. To znamená, dáte mu slobodu a budete a zahráte mu jednoduchú vec, že ho nebudete vnímať. Keď bude na vás niečo rozprávať, povie, ale anielik, alebo mladý muž, veď, ale ty nepotrebuješ ocinka, ty si už veľký dospelý, tak sa teraz zabav tak, ako chceš. Čiže na to, aby on pochopil, kde sú hranice a tým, že je zemička, tak pre ňoho rodina je dôležitá ale je jangová zem, takže bude mať tendenciu, keď to nebude niekedy podľa neho, sa zaťať. A to buď šteklite, alebo používajte rôzne takéto komunikačné hry. Uh mhm. -huh. Druhú písateľku by ste mohli poznať, lebo nám píše Vierka, pozdravuje vás účastníčka, šéfka z kurzu varenia v marci. Druhá správa, neviem, či si viete vybaviť hneď. Jasné, že viem. <laughs> tak nám napísala, pozdravujem vás pekne, počúvam pravidelne. Moja otázka na Peťa je, že môj zať 25. marec 1976 už 4 týždne bojuje so zápalom pľúc. Tento mail prišiel 9 ešte ale júla, pozerám. Tiež mal byť do tej predchádzajúcej relácie, len to nevyšlo takže bojuje so zápalom pľúc, teplotu už nemá len tak 37,4 alebo 37,5, vybral už niekoľko antibiotík, je už z toho dosť vyčerpaný, keďže ja si chodím nakupovať potraviny k vám na Sabinovsku, tak som mu tam nakúpila kaše, aby mu dcera pripravovala na raňajky a tiež, aby mu varila polievky na posilnenie pečenia a pľúc, ešte k tomu má chlorelu a moju krv, od Duolife. E, chcela som vedieť, čo by mu ešte pomohlo. Tiež by som bola rada, keby ste mu urobili mriežku. Preto som tam napísala jeho dátum narodenia. No a potom tu ešte máme dceru, ale tam už je len jednoduchá veta. Neviem, nakoľko ešte aktuálne s týmto bojujú, ale je možné, že teda pomôžeme aspoň iným zradou. Dúfajme, že už je to lepšie teda takže 25.3.1976. No, číslo jedna, keď je to takéto akutné a Vierka má na mňa telefón, tak sa tak má ozvať, áno? A má sa ozvať, lebo už som mal klientov a vravím, viete, dva týždne kašleme alebo bereme tretie antibiotika. Vravím, tak štvrté si viete, kde dajte. Čiže nie, to si, keď to sú známi, tak ich samozrejme vyprovokujem k tomu, ja vrejme, kde ste boli dva týždne? Čiže platí to... No oni verili, že, ak... že to bude odvysielané, len sa na mne zadarilo. No veď, ale ak, ak sú, že mám nejaký väčší problém a neodvysiela sa to, no tak volám ďalší deň. Uh mhm. -huh. Že halo, halo, že čo sa tu deje? Čo sa stalo? Nemám, ne, keď, keď viete, keď vám, že ja viem, narastla mi malá milimetrová hrčka a nepríde vám o mesiac odpoveď, no tak to nie je problém. Ale ak ja mám že extrémny kašel alebo mám vysoké teploty a mám brať antibiotika, no tak vždy si zváži, lebo antibiotika zaberajú len na, na 3 alebo 7 druhov nejakých baktérií, že zoberme si, že štandardne z antibiotika dávajú skoro na všetko, ale oni nie sú veľmi účinné a preto veľakrát ľudia berú niekoľkokrát antibiotika. Takže ja som vždy zastanca toho, že využite tú prírodzenú skúsenosť alebo tú prírodu, a, ale otázka, keď ideme od začiatku. Takže zať je jangový oheň, jeho patogén je chlad, a prirodzene najslabšie má pľúca hrubé črevo a potom srdcovo systém. Takže preto, keď on niečo niekde preťažil a jangové ohne sú väčšinou bohémovia, tak sa spýtam, a, pán doktor alebo alternatíva, mám ti niečo zistiť aby ti pomohlo rýchlejšie, keď povie pán doktor, nech je aj 10 antibiotík. Ale nebudem sa baviť o tom, že drahý, nekašli mi doma, rozprávaj, že ako ťa picha boli. Lebo také tie dýchacie problémy by sa dali riešiť úplne jednoducho, že nasadím koloidné striebro, všetky vysoké teploty alebo všetky takéto vážnejšie stavy, ktoré naša dcera mala, sme vyriešili koloidným striebrom vážnejšie stavy, ktoré takéto mali naši klienti, sme vyriešili koloidným striebrom. Samozrejme, koloidné striebro vám ale nezabere na rakovinu, a, lebo koloidné striebro je účinné na vírusy a baktérie a rakovina nie je vírus baktéria, takže preto nemôžem hoci čo, hoci kde, hoci ako používať. Ale z tej praxe už máme skúsenosť, takže v jeho prípade, ak by povedal OK, a pani svokra, není problém a viete, viete, môžete mi pomôcť, no tak nasadili by sme mu striebro. Ak má ešte pretrvávajúci kašel, no tak to striebro mu môžete nasadiť. Dávkovať ho treba polievková lyžica o 18., o 20., o 22. A treba, aby v jedalničku nemal viečné sladké pečivo, aby tie pľúca sa neblokovali, aby sa zabezpečila rýchlejšia regenerácia. Po prípade, ak je už len taký, že malý kašel, tak existuje v planete sirup proti kašlu, už je to z duolajfu alebo z tečemky máme taký kašel, alebo potom existuje taký, že domáci prírodný recept. My máme v planete teraz eh, imunonutričné médy, ktoré sú vyrábané z imunonutričných húb, takže dá sa zobrať, že zoberiete polievkovú lyžicu tohoto medu, do toho dáte polievkovú lyžicu škorice, kurkumy, zamieš dávate čajovú lyžičku, takže je to veľmi dobré, keď sú také tie e, kašlovité problémy. Samozrejme, možno niekto povie, ja tento med nemám doma, ale mám veľmi kvalitný med od včelára, OK, tak to môžete použiť aj s týmto medom. Len tento med je zase o možno 30% alebo viac účinnejší, preto lebo sú tam imunonutričné huby viaceré. Mhm. Takže môžem toto použiť na to, aby som vyriešil daný problém. A pri takýchto problémoch, ktorá hovorí, že vieš čo, ja už dva týždne ležím v posteli a to bola kamarátka, vrajem, no keď si hlupa, tak lež No a čo som mala urobiť? No zdvihnúť telefón a zavolať. A čo by si mi povedal? No povedal by som ti saci koloidné striebroke, keď máš takýto stav každé dve hodiny a bolo by dobré. Takže ona ešte stále nebola OK, tak manžel hneď ten deň dobehol po striebro a za tri dní mi hovorí, že a už som v poriadku. Ja vrem, vidíš, ušetrila si, dv mohla si ušetriť dva týždne. Mm. Ale reálne nemohla, lebo jej duša potrebovala si oddychnúť, tak preto ju viedla takou zvláštnou cestou ale ak vy viete, že dá sa pomôcť, no tak proste volajte alebo píšte. Keď neviete e, sa dovolať ku mne, tak stačí, keď zavoláte, e, keď si ťuknete na www.planetanatur.sk, tam sú dievčatá, oni vám budú vedieť poradiť. Mhm. Poďme mrieškovať, lebo to Vierka chcela počuť. No dobre, keď, keď to bude chcieť počuť aj e, zo staršieho záznamu, tak neviem či tento človek, ale tento dátum v tajomstve zdravia 278. Aha, to bolo pekné. A máme, dáme. hej, to áno, <laughs> takže to mohol byť kľudne aj niekto iný. Máme tu tri jednotky, dve dvojky, tri trojky, štvorka chýba, jedna peťka, dve šestky, jedna sedmička, nemá osmičku a má dve deviatky. Mhm. No, takže mladý muž uh, má tri jednotky je ego, čiže to ego je silnejšie, má dosť energie a je múdry, takže preto som povedal a tým, že on je jangový oheň, preto mi vy mu nemôžete dávať nevyžiadané rady a hlavne dobrá vec je, nekritizujte ho, lebo to bude ťažšie niesť. No, dceru budeme mať rýchlejšie hotovo, lebo tam chcela Vierka v podstate len tú mriežku vedieť. Dátum narodenia je 5.7.1981. 81. Áno. Takže Michal daj mriežku a... Lebo v podstate písala iba to, že by chcela vedieť mriežku. Tam sa dlho nezdržíme zrejme. Však niečo môžete povedať, čo vám tam to, to z toho je aká vyskakuje. skromná. -hmm, tak Vierky bývajú. Hej? -hmm. To máš takú skúsenosť? No tak existujú také, nie? Či? Mm, Máš vo svojej zbierke, môžeš sa venovať aj vierke, áno? <laughs> To si krásne povedal. <laughs> Dobre, <laughs> vo svojej zbierke. A tak poďme na to. Ona je takmer kompletná. No vidíš, prečo by mala potom chcieť niečo viac? Jediné, čo je chyba, je to, čo chyba aj mne a aj Peťovi Planetovi. Čiže hm? má 4 jednotky, jednu dvojku, dve trojky, potom má jednu štvorku, jednu peťku, Chýba je teda šestka, ako určite veľa z vás uhádlo, a potom po jednom 7, 8, 9. Ale keď bude veľká, tak bude mať toho veľa. No a keď zoberieme, tak jej dcera je šéfová, čiže jangové drevo, že určite dobrá rada pre Vierku, nevychovávať, nedávať rady, ja budem milá, milá kámoška. Čo, o čom, čo, čo, čo, o čom sa ideme porozprávať? Chválim, zabávam, rozosmievam. Bodka. Nedávam rady, nevysvetľujem. Ak ma dcera požiada, tak sa jej spýtam, fakt chceš odo mňa poradiť? Mám ti to zistiť? ale musí vás požiadať. A keď vás požiada, tak si to overím, že či to fakt myslí vážne, alebo si nerobí z vás srandu lebo ona je šéf, ona je schopná. Čiže ona aj oproti jej priateľovi má vedomie aj sama rada. O jednu jednotku má viac, čiže ego má silnejšie. A túto, keď zobereme, že to by mohol byť taký, že krásny pár, dovtedy, dokedy ten chlap nebude chcieť byť väčším šéfom, ako je ona. Mhm. Čiže ak ten jej priateľ začne sa správať tak, že ju nepustí k riadeniu a on bude, nebudeš mi predsa hovoriť, čo mám pravdu, lebo či mám pravdu alebo nemám pravdu, lebo on má tri trojky, takže vždy bude chcieť pôsobiť, že je múdrejší, lebo vidíte, ako Myško má ano, štyri len to trojky. sú brada sestra v tomto prípade. Toto sú brada sestra? <laughs> Áno, aspoň teda píše, že najskôr, aj to je zať, aha, pardon, tak beriem, tak. Späť, beriem späť zať a dcera, takže potom je to, no, no. môže to byť pár, áno. No veď som počul dobre. Dobre takže. ste počuli, vidíte, ja, ja už som myslel na, neviem čo všetko, škaredé. Áno, <laughs> takže E, tak ako som hovoril, že vidíte, že Miško má 4 trojky, tak on príde a povie, toto bolo v tejto relácii, no ale Vierka bola na kurze keby, e, a ona počúva relácie, takže keby to bolo, tak sa nepýta teraz na zatiaľ, lebo tie odpovede by už mala. Mm -hmm. Takže len a, to je presne o tom, že keď tých trojek mám viac, tak tá múdrosť niekedy to E, pretláča namiesto toho, aby tam fungoval taký ten prírodzený sedliacký rozum. Dobre, drahá, vysvetli mi, porozprávame sa. Ešte na toto môže mať iný názor a ty máš, ty máš právo tiež na to mať iný názor. Takže ideálne, keď oni budú cítiť, že budú mať svadbu otvorený tejto téme, a kľudne Vierka, dajte im to vypočuť a ja by som odporúčal, pred svadbou. Asi už majú svadbu, lebo keď mu hovorí zať. Zať, tak to nemusí byť ešte. To môže byť mhm. aj pred Myslíte svadbou. si, že je nádejný zaťko a tak? Možno. Mm. -huh. Tak to vie. Uh, niektoré ženy už ďaleko skôr povedia, keď sa mu pá, keď sa jej páči. Tak, tak áno, ale 76 ešte, aby nebola zaťkom. áno. Vy <laughs> no Takže... si predstavte, že ešte nie ste ženatí napríklad. No a čo? Hm, tak už by ste, aj by ste ešte chceli koláče potom? Hm, tak, a prečo nie? Na, na čo a, si plán... kaziť víkend? Len si, zober, <laughs> si, zo, si zoberte, že ona je 81. Áno, ešte mladá, to je jasné. No, uh mhm. -huh. takže, čiže keď zoberieme, tak tam Eh, ideálne je, keď aj čokoľvek sa bude diať, tak uh, a oni, ak by mali také, že začalo to medzi nimi škrípať, tak nech prídu sa porozprávať a ja im vysvetlím na tie veci, ktoré si majú dávať pozor. Mm. Ale minimálne nech si to obidvaja vypočujú, že toto by som im pustil a uvedomiť si, že Téra je osobnosť a vie, čo chce, vie, kam chce kráčať. Zad je takisto osobnosť, ale v určitých úrovniach jemu chýba sebavedomie, tak sa nechá tak rád kočírovať. Lenže on je jangový oheň, on je bohem. A tam treba to upratať a nastaviť si, že čo on potrebuje v živote, aby bol šťastný, čo potrebuje dcera, aby bola šťastná, čo potrebujú ako rodina spoločne, čiže tam je veľmi veľa vecí, ktoré by tie páry medzi eh, sebou mali prebrať, aby to fungovalo, lebo ak tie páry alebo ak obidvaja v tom vzťahu nebudú pracovať, tak hrozí to, že tam dcera bude rebelovať a bude eh, robiť poriadok. Alebo on bude mať zajačie úmysly. Hm. Takže No, mladý Zajko, no, s takými sú veľké problémy. Dobre, mám pocit, neviem, ste tam, pán Planeta? Áno, som, oh, som. Lebo som sa zlakol, že ste zase vypadli po dokončení slova. Ehm, chce to ešte prestávku, jednu si dáme, lebo už tu mám len tri maily, ale sluboval som aj e, ten e, návrat e, za pánom Hlaváčkom, takže to dnes ešte určite budú poslucháči počuť. Venujeme sa hudobne dnešnému oslávencovi menom Hughes Aufrey. Myslím si, že aj tá nasledujúca pesnička tým, ktorí sú trošku skôr narodení, by mohla byť povedomá. Áno, 96. narodeniny si pripomína tento pán, syn, tretí syn v poradí priemyselníka Henryho Aufreja. Jeho brat Jean-Paul sa stal fyzikom, sestra Pascal, keď žila do roku 2000, tak bola herečkou, rovnako ako aj Neter Julie Dreyfusová. No a Jambalaya nám do dnešného programu aj celkom pasuje, pán Planeta. Neviem, či ste niekedy tento pokrm mali na tanieri Um, nie, lebo ja som nebol taký až <clears throat> nejaký veľký testovateľ, že by som... No v Louisiane v Amerike, tam je to nejaká zmes ríže, mesa, zeleniny a korenia. Hej, no, ja keď som bol u Luizy na obede, <laughs> takže ona, on, ona mi neponúkala to a pritom no. je to, hm. ona je Luiza. Eh, Ale aj Luiziana. jedna skupina na Slovensku si hovorí Luiziana, takže je no. možné. Ale tá vám ponúka úplne inú zmes, tú hudobnú. V každom prípade dnes to bolo aspoň v druhej prestávke o tomto titule a ten tretí, ktorý urobí bodku, tak tiež by mohli mnohí poslucháči veľmi dobre poznať lebo opäť to bude niečo, čo svojho času ponúkol Valdemar Matuška a po melódiách tohto pána rád siahal a nebolo to iba v dvoch prípadoch, ale ešte ideme poriešiť dva dátumové maily a budú takmer totožné, len sa tam prehodí deň s mesiacom. Aby som bol konkrétny, začneme poslucháčkou Slávkou. Chcem vás veľmi pekne poprosiť o rozbor na základe môjho dátumu narodenia 26. máj 1991. Aktuálne zažívam v práci dlhodobý stres, ktorý veľmi ťažko zvládam a má to negatívny vplyv aj na moje fungovanie v osobnom živote. Neustále som podráždená, neviem sa zbaviť negatívnych emócií. Ak by ste mi vedeli poradiť, čo by bolo pre mňa vhodné a ako to riešiť, budem naozaj vďačná. Takže toto tu máme od 25. No, tak júla, tak snať počas dovolenky prípadnej si trošku oddychla. Michal, daj mi riešku najskôr. No, Miško, si tam? A počkať, teraz hovor. No tak ja tu môžem rozprávať. keď <laughs> ja som ti šablu dal dole. Tak aby, výborne. A, lebo ty keď máš šablu hore, tak si niekedy nebezpečný. Aha. Nepredvídateľný. No ako, ako mušketier myslím teraz. Aha, aha, ja že už neviem, čo si aj myslím. Nie, inú žablu nemyslí teraz. Dobre, takže máme tu 4 jednotky, uh mhm. -huh. dve dvojky, aj trojky dve, štvorka nie je, potom jedna peťka, dve šestky, sedmička a osmička nie sú a tri deviatky. Uh -huh. No, keď zoberieme Slávku, tak uh, Slavka, váš patogén je vlhko a vy ste jangový oheň. Takže u vás, keby sme, keby sme sa stretli, tak je jednoduchá vec. Slavka, čo potrebujete, aby ste boli v živote šťastná? Robíte prácu, ktorú milujete? Nie? Tak dajte vypoveď. Vy máte tri deviatky, ste múdra, schopná, takže prečo ja by som mala robiť niečo, čo ma nenaplňa? že u vás platí jednoduchý návod. Či je to práca, či je to e, bývanie, či je to partner, či je to manžel, či sú to deti, či to sú ľudia v okolí, platí to. Tých ľudí, ktorý, ktorých mám rada, sa s nimi obklopím. To, čo milujem, robím. To, čo nemilujem, mám na háku. Takže e, platí samozrejme, prečo sa vám veci dejú a prečo ste ešte možno v tej práci, v ktorej ste, no lebo vám chýba štvorka, čiže sebavedomie, ale máte tri jednotky, takže si poviem slávy, neťaháme to cez sebavedomie, a vieme, v čom si dobrá, čo zvládáš, použijeme na to ego, ideme týmto smerom a ideme robiť tieto a tieto veci, lebo toto slávku robí šťastnou. A to je, uh, tu je ako keby ten celý pes zakopaný vo vašom živote, že platí to, že keby ste mali jednu štvorku alebo dve štvorky, už dávno v tej robote nie ste. Ale uh, možno niektorí ľudia vás berú, že ste taká žiarivá osobnosť, ale vo vnútri sa môže presne diať to, čo popisujete. Takže Váš jednoduchý problém vyriešim e, jednoducho. Milujem svoju prácu? Nie, výborne. Kedy odpo e, kedy vám výpoveď? A čo ma baví a čo ma fascinuje? A pri vašej kombinácii tri jednotky, čo je ego, dve dvojky sú energia, čiže máte jej dosť, dve trojky je múdrosť, takisto ju máte, intuíciu ako žena, máte dobrú, ste systematická a máte tri deviatky, takže peniaze zarobíte kdekoľvek, čokoľvek. Ale platí, že musím robiť to, čo milujem. Čiže ak robím to, čo ma nebaví, tak vesmír vám nedá viac peňazí a bude robiť pravý opak, aby ste z tej práce odišli. Takže toto je pre vás dôležité. Keď stretávam ohne, vždy sa pýtam, si šťastný, lebo chcete vedieť v praxi, ako to vyzerá? Miško, si šťastný, keď brusíš kľúče? <laughs> Keď si šťastný, Miško, tlieskaj rukami. Áno. No, jedna ruka netleská. No. jak to bolo? No, <laughs> tak. Takže tak na poli je šťastný. Ale nie. No, na poli vôbec, lebo Jangovi oheň, čo by robil na poli? No, to, on vám motičku a rílik nezobere, takže... <laughs> Ale na takže... poli sa dá, na poli sa dá normálne, rozprestreš ano, a fuk doraží, áno. Áno. Aha, a vidíte, a už zase šablu. A sme zase tam. Mhm. a už sme pri šabli zase. Takže už tam deku vyspiera. Takže nie, nie. Takže vidíte, a ja som zatiaľ ešte nestretol ohne. Zoberme si, že ku, u každého elementu niečo platí. Ohne potrebujú byť šťastné. To je ich prvá otázka, čokoľvek, kdekoľvek sa nachádzajú, vždy by si mali dať otázku. Slavka, robí ťa toto šťastnou? Nie. Páči sa ti toto? Nie. Máš rada toto? Nie. A vyhovuje ti toto? Nie, výborne. Tak to nerobím. A nezaujíma, kto má k tomu aké keci a ako to argumentuje. Nie, i mne to nerobí radosť, bodka. A vedeli to by ste je... povedať, že v akej oblasti by sa mohla realizovať? No, to by bolo dobré sa stretnúť uh -huh. a mhm. rozobrať, lebo to sa nedá tak, že Ani podľa dátumu, že by ste nevedeli povedať nejakú oblasť. A nie, takto sa to nedá, lebo to záleží, aké, napríklad z akého prostredia ten človek nachádza. Ja teraz, keď som absolvoval ďalšie kurzy, tak som zistil, že my zobera, e, ľudia majú tak 50 odtieňov sivej. Čiže prirovnal som to k tomu filmu, a, lebo my teraz rozoberáme jeden element a numerológiu, čo sú a, dve, tri úrovne sivej, ale ten človek má ešte ďalších 45 otieňov. Samozrejme, keď ja sa s tými ľuďmi rozprávam, tak by som, e, alebo keby Slavka bola pripojená, tak sa aj spýtame, že Slavka, čo milujete, čo rada robíte vo voľnom čase? Čiže to sú otázky, ktoré ja kladiem tým ľuďom a vidím, kde, kde sa rozžiari. A mhm. poviem, no a prečo toto nerobíte? No lebo viete, mama mi tvrdila, to ma nezaujíma, veď, veď, mama, veď vy už ste veľká dospela. Alebo ľudia povedia, že to nie je možné. Ja vysvetľujem, že pozrite sa, ak ja som v roku 1991 založil bioobchod a v Bratislave nebol žiaden bioobchod. Všetci mi tvrdili, že tým sa neuživím. Pozrite, máme rok 2025 a na každom rohu, dokonca v hypermarketoch, máte kútiky so zdravou stravou. Takže to, čo to je práve to, čo ste teraz povedali, dosť dôležité, to treba zdôrazniť. So zdravou stravou sú iba kútiky. Áno, takže v hypermarketoch, ale bežne sú na každom mieste niekde bioobchody, ano. takže sa to rozvinulo. Takže nie je dôležité, čo vám okolie tvrdí, ale tí ľudia, ktorí vás skutočne milujú a vaši rodičia, keď vás milujú a poznajú, mali by vedieť, na čo máte talent a pri ktorých veciach žiarite. A tak ako ja mám dceru, ktorá má 20 rokov a ja viem, na čo sa hodí, na čo má talent a, a akým smerom by som, ju budem podporovať a akým ju nebudem. To znamená, poviem, Anielik, ak ideš sama proti sebe, ja ťa nepodporím, prepač. Mhm. Čiže Slavka je úžasná, Samozrejme, na čom potrebuje popracovať je sebavedomie, čiže ona o sebe nikdy nepovie, viete, ja som najkrajšia, najmúdrejšia, aj keď ten oheň, aj to ego by to tam mohlo ťahať, ale to chýbajúce sebavedomie sa bude tak správať, ale Slavka môže povedať, toto robím veľmi dobre, v tomto som šikovná a toto nie je, že mám nejaké veľké sebavedomie alebo preháňam, alebo nehovorím, že som v tom najlepšia. Uh-huh. No dobre, prejdeme teda k poslednému dátumu, aspoň zatiaľ, kde som povedal, že sa to bude takmer podobať. Tam bol 26. maj, tu je 25. jún, čiže nie 26.5, ale 25.6 a rok je 1961. No a začneme slovami, ktoré sa krásne čítajú. Dobrý deň, pán Kršiak a pán Planieta. Chcel by som vás pochváliť za vašu reláciu. Počúvam vás už nejaký čas a musím povedať, že vaše rady, ktoré sú plné hĺbky, ale zároveň podané jednoducho a zrozumiteľne, sú skutočne skvelé. Je úžasné, ako dokážete vysvetliť zložité princípy zdravia a stravovania tak, že im každý rozumie. Považujem vás za skutočných šíriteľov obrody národa v zdravom stravovaní a vo vnímaní jeho dôsledkov na život každého z nás. Úprimne by som vám doprial a vo veľkom, veľkými písmenami napísané želám si, aby ste so svojím obsahom vstúpili aj do povedomia verejnosti <laughs> cez verejnoprávnu televíziu alebo rozhlas, kde by vaše posolstvo mohlo osloviť ešte širší okruh ľudí. To je prvá polovička tohto e-mailu. Pán Planeta, chcete k tomu niečo povedať? No, ďakujeme veľmi pekne, ale e, odpoveď je, ako som pred chvíľkou hovoril Slávke, my sme sa prepojili osoby, ktorí milujú tú danú oblasť. Čiže zoberte si, aký uh, geniálny je Peter Kršiak vo, svoje, vo svojom pachu ako moderátora, lebo zoberme si, že koľko to už spolu robíme? Veľmi dlho. <laughs> Od, Áno, to bol nejaký 2000, máte... 2015? No, tak nie, e, je to už, je to už, už to ani nerátame. No, 10 zoberme... rokov to už môže byť. Zlatá svadba a... nám hrozí, pán Planeta. No dobre, <laughs> takže... Ja mám pocit, že 2014 to začalo. Alebo 14 ešte dokonca. Áno, áno, no- niekedy no... v apríli 2014. No, no dobre, tak ale ja, ja nevesta nebudem, takže na to <laughs> zabudni. No dobre, <laughs> nepoviem takže, to, čo sa zvykne hovoriť, ale nevadí. Ja vás aj tak mám rád. Takže pôjdete vy do bielých šiat, to ja nie. <laughs> Určite nie v bielom, keď chcem koláče, nemôžem byť v bielom. Prečo? Čo, to sa zašpiním. To nevadí, veď ale na svadbe to je jedno. To znamená... <laughs> Dôležité je, že budeme všetci šťastní a veselí. Presne tak. Ale stiskať sa nebudeme. Ale nie, nie, nie. Aj oddelené spálne budú. No, do, dobre, dobre. <laughs> Takže Uh, zoberme Počkaj, si, že... Na, našiel som 16.5.2014. No tak takto je to, 16.5. To, to bolo poprvýkrát, čo bol... Čo máme v mriežkach? Kôpkach snov. <laughs> Akú máme mriežku? to, to boli ešte kôpky snov. Áno, boli ešte. Uh mhm. -huh. Takže, no, takže tak, no to už je 11 rokov. No, no takže... Sa, ako to letí. Dve jednotky sa stretli pred 11 rokmi. Áno. A zoberme si, že Peter Kršiak e, nie je milovník zdravého životného štýlu. Ale no. Veď, ne, laškujem s ním, laškujem. Áno, ale laškovať znamená, že nie, nie som ten, kto proste sa zaoberám, čítam zdravou stravou, ale jeho geniat, genialita je, že je výborný moderátor. A moderátor robí presne to, že moderuje a prispieva tak, aby ten rozhovor niekde plynul. A toto robíme, vidíte, on to robí 11 rokov a robí to výborne. A okrem toho ešte má dar, že nájde v slovách nové významy, čo myslím si, že ste otvorili spustu poslucháčom nové úrovne vnímania, lebo od toho, ako naši posluchači počúvajú túto reláciu, tak od vtedy začali sa zamýšľať nad tým a začali si robiť srandu s tým, že rozdeľujú slova, že vstupujú, že trošku upravujú významy tých slov a vďaka tomu sa tie rodiny smejú a ja už som zažil, že pár poslucháčov, ktorých som osobne stretol, praví, pán Planeta, viete čo, e, je úžasné, múdre, ale to najväčší problém je, sú tie vtipné súky, čo tam niekedy e, máte a hlavne... No, ale zase nie každému vyhovujú, to zase musíme byť úprimní. Jasné, veď, ale e, každý máme niečo, čo s nami rezonuje a niečo nerezonuje. Mm. A toto nie je o tom, že my vytvárame serióznu reláciu. Ja od začiatku hovorím, že toto je relácia trošku vtipná a trošku múdra. Takže keď je človek trošku múdry, tak ten vtip tam niekde nájde. A keď je trošku vtipný, tak trochu múdrosti tam nájde. Takže, čiže reálne tie veci sa tam nachádzajú a snažíme sa, tak ako to bolo popísané, a ďakujeme za tento úvod e, v tomto maili. No píše snažíme nám ho inak sa... Peter, takže dá ano, sa ďalší takže... do partie. Ďak, ďakujeme Petrovi za to a, a hlavne o čom je to, že ja sa snažím komunikovať tie veci presne takým tým jazykom, aby ľudia tomu rozumeli, lebo není dôležité hrať sa na odborníka a vy počujete, a, a, ale nerozumiete. Dôležité je rozprávať takým jazykom, aby ktokoľvek to pochopil a vďaka, zoberme si tým 11 rokom, tak veľmi veľa podľa mňa ľudí na Slovensku, ktorí to počúvajú, tak majú kvalitnejšie zdravie, zbavili sa liekov, zbavili sa možno nejakých zdravotných problémov. Niekomu sa podarilo zbaviť manžela manželky, lebo pochopil, že to nie je cesta. Niekomu sa zase podarilo vylepšiť si vzťahy, čiže tie tajomstva zdravia majú tento účel a tešíme sa, a to, čo vždy hovorím, že pre mňa také, že robíte dobrú prácu, nie je až taká výrazná pochvala, ako keď ľudia pošlú, že viete čo, ja vás počúvam a toto som zaviedol a toto mi prinieslo a za to vám ďakujem. Že to je Áno. Pre mňa vždy také. Ja len k tomu toľko, že zase na druhej strane, viete, niekedy je úlohou moderátora aj testovať e, svojho respondenta, hostia, nakoľko je urážlivým a nakoľko ho prípadne také veci dokážu aj rozhádzať. A keď tu Peter Planeta rozpráva o tom, aký máte byť pokojný, rozhľadený a, a nenecháte sa vytočiť a podobne, tak z času na čas to boli aj pokusy, teraz to už nerobím, lebo je to zbytočné, <laughs> ale boli tu pokusy, že skúsi ho teda nejakým spôsobom aj vytočiť, že či sa vôbec niečom dá a pozrite sa, za tých 11 rokov sa nepodarilo. Ja ho občas drgnem, vyhodím z kolejničky, po ktorej si on ide, ale vždy sa on zase vráti do tých svojich pôvodných ich do toho korítka a tá jeho lodička sa zase plaví ďalej. Áno, no, tak uh, je to o tom, že v podstate my sme sa dvaja našli, takže hm? tie veci sa tak prepojili. Zistili sme, že môžeme niečo priniesť ľuďom. A tak ako povedal Peter, to, že verejnoprávna televízia alebo média to neponúkajú, ono to má svoj význam. A, lebo klasika, ja už No, klasika je tá, že nám prešli zase nejaké dve hodiny a toto by sa nám na verejnoprávnej asi nestalo, že by sme museli na novo e, na zase nejaký kontakt no, riešiť. Vidíte, takto to vyzerá, keď nie sme na verejnoprávnej. No a takto chcete vstúpiť do médií a hneď vás vypnú. <laughs> Tak? Viete, my keď sme začínali, ešte sme len dávali dohromady stoly, na tej kapitulskej to sme boli ešte na treťom poschodí a šrobovalo sa a kupovala sa nejaká tá technika, pár mikrofónov, mixažný pult, tak už sa u nás šírili správy, že sa chceme napojiť na vysielače verejnoprávnej <laughs> televízie a rozhlasu a že takto budeme vysielať. Tak my ešte sme ani jednu konšpiračnú teóriu nepustili šírili do sveta a už sa o nás šírili konšpirácie, ako chceme ohroziť mediálny svet. No a tak e, keď zoberieme v podstate, keď ľudstvo prírodzene dozrie a bude dozrievať, tak pochopí a bude vedieť si selektovať z toho množstva informácií, ktoré sa objavujú a vyberať si to, čo je pre vás podstatné. Preto existujú rôzne aj v komerčnej televízii, aj v rádiách existujú rôzne frekvencie, rôzne médiá, rôzne rádia a rôzne napríklad dneska aj podcasty, z ktorých si ľudia môžu vybrať. A to, čo s vami rezonuje a to, čo vám do života niečo prinesie, tak to sledujte, počúvajte, lebo nie je dôležité to, čo počúvam, ale to, akým človekom sa stanem. A za veľká vďaka našim poslucháčom, lebo oni nie sú len tí konzumenti, ktorí si povedia, tak som sa nasmial, ale snažia sa tie veci aplikovať v živote a tých príbehov už máme veľa. A keď ano. budú chodiť ďalšie, to nás samozrejme poteší tak bývajú aj takí, ktorí nám potom píšu, viete, ja som napísala tam a tam a oni mi zmazali môj komentár, lebo som s niečím nesúhlasila. No, nech sa nájde nejaký posluchač, ktorý nám napísal, že sme ho zmazali, lebo sa nám nepáčil jeho komentár na našu reláciu. Nemáme problém ani s kritikou, častokrát je oprávnená, čo si budeme hovoriť ale snáď sú tu rady, ktoré naozaj pomáhajú a mali by pomôcť teda aj Petrovi, lebo máme tu ten jeho dátum a on tu ešte píše, že s veľkým rešpektom a vďakou za vašu prácu by som vás rád poprosil, ak je to možné, no teraz už nemôžeme povedať ani nie, o výklad môjho dátumu. Poďme, Skúsme ho vytočiť, povieme nie. <laughs> Dobre, výsledok sa Peter dozvie v decembrovom vydaní. <laughs> <laughs> necháme mu čas, aby si počkal. Nie, dočítam už ten mail. Chcel... To bolo ako, <laughs> ako Lord Norton a Hoslu a James, čo tam mal takú <laughs> situáciu, že nejaké kožuchy alebo niečo, že pamätáš sa, ako mi ich tí sa, e, chlapici zo samopalmi nechceli predať? <laughs> Že áno, pane, dali ste im 3 roky na rozmyslenie. Áno, hladomorní. Nevydržali to zasraní jedni. <laughs> hladomorní boli chudáci. No. no, ako sa teda dozvedáme ešte od Petra, chcel by som sa dozvedieť, aké sú moje silné a slabé stránky, aké výzvy ma ešte čakajú a ako sa im môžem postaviť, samozrejme s ohľadom na vaše princípy zdravej životosprávy. Rád by som sa tiež opýtal, či je možné na základe dátumu narodenia určiť predispozície pre budúcnosť a dĺžku života s prihliadnutím na dôležitosť zdravého životného štýlu. Trpím nadváhou, má 181 cm a 96 kg. Sladkosti minimum, žiadne mlieko, len klasická voda z kohutika, žiadny alkohol ani cigarety, žiaden šport, sedavé zamestnanie. Ešte raz vám ďakujem za vašu inšpiratívnu prácu a teším sa na prípadnú odpoveď. Takže odpoveď prichádza v tejto chvíli. Cink! Mriežku najskôr, Michal, aby sme to kompletne zodpovedali. Áno. Fakt, dáme mu aj mriežku? No dobre. <laughs> mriežku o mesiac. <laughs> tak, začíname dvomi jednotkami, aj dvojkami, aj trojkami. Mm-hmm. Štvorka tam nie je, potom jedna peťka a tri šestky. Sedmička tiež nie je a jedna osmička, jedna deviatka. Mm-hmm. No, no, takže keď zoberieme uh, otázka tá najdôležitejšia, že uh, kto som a akým sa a aké mám teda dary a potenciál a tá druhá, že ako môžem ovplyvniť a či vieme ovplyvniť dĺžku nášho života. To, aký dlhý život, možno niekde niektorí ľudia okrajovo môžu povedať, že je takýto, ale ideálne je, aby ste pochopili, že môžem si kúpiť sviečku, že dajme tomu, že to je 24-hodinová e, sviečka, ktorú keď zapálite, horí 24 hodín. A teraz Takto je to aj s našim životom. Že my máme danú nejakú dĺžku života, 99,99% ľudí mhm. nevie akú. Prečo? Lebo keď ste človek na úrovni alebo na nejakej ceste poznania, keby mne niekto povedal, že o týždeň zomriem alebo o hodinu, tak poviem možno áno, možno nie ale kým, kým otvorím oči, dýcham a môžem rozprávať, tak budem žiť. Ja nebudem uh, eh, 24 hodín premýšľať a čo keď náhodou. Keby mi niekto povedal, že o mesiac, to je jedno, pre mňa to, dokedy mám žiť, je dané nejakým spôsobom a ja sa nezaoberám, lebo smrť je naša jediná istota, že Všetci vieme a máme jedinú istotu, že jedného dňa zomrieme. Ale teraz sa vrátime k tej sviečke. Ako rýchlo tá sviečka bude horieť, záleží na nás, lebo ak ten knôd tej sviečky bude veľký, takže knôd znamená, že budem bohem, budem uh, ja viem, piť, jesť hlúposti, no tak knôt je väčší a sviečka horí rýchlejšie alebo fúkam do tej sviečky a horí rýchlejšie. Čiže čím viac poškodujem sám e, seba, alebo čím viac idem sám proti sebe, tak tým rýchlejšie môj, moja sviečka zhorí a tým rýchlejšie potom zomriem. Čiže vy môžete mať dané, že mám žiť 120 alebo 150, ale ak sa rozhodnete v 30 a 20 rokov budete žiť ako bohem, tak možno 60 sa nedožijete, lebo vaša sviečka zhorela rýchlejšie a tú energiu už ťažko dočerpáte. Takže to je jeden z princípov. Ano. No a čo sa týka Petra, tak Peter Eh, je Jinová zemička, čiže to je starostlivý pán. Váš patogen je vlhko a predispozícia na najslabšie máte ľúca hrubé črevo a obličky močový mechúr. Takže prvý krok, keď chcete žiť kvalitnejšie, dlhší život, tak to je to, čo Peter intuitívne naznačil, lebo samozrejme má dve trojky, tak je múdry. Vidíte aj, ako bol napísaný mail, Takže tie vety a tie slova boli tam poukladané. To znamená, že prvý krok, ktorý potrebujem urobiť je, keď viem, že mám sedavé zamestnanie, musím aspoň hodinu, dve sa hýbať. Lebo my ľudia sme sa nenarodili preto, aby sme sedeli, ale my sme sa narodili preto, aby sme sa hýbali. Preto ja mám v dnešnej dobe stále takú výkonnosť a aj keď napríklad toto leto mám iné aktivity, ale ja som zintenzívnil cvičenie v tomto období a to sú to mám po 50, keďže začal som tak asi trikrát intenzívnejšie cvičiť, ako som cvičoval doteraz. Takže ja som si tam pridal zase niečo a zoberme si, že keď sa aj bavím s ľuďmi, tak moja energia je dneska na takej úrovni, ako keby som mal 4 alebo 5 dvojok a pritom mám ja, ja mám jednu dvojku, ale tú výkonnosť si držím jedlom, energetickým cvičením a dynamickým športom. Takže Petrovi by som odporúčal, že on je dostatočne mudrý, dostatočne schopný a dneska vie, že to, čo jemu intenzívnejšie pomôže ku kvalite života, lebo dĺžka nie je až taká dôležitá, lebo na čo žiť, 100 rokov a 40 zomierať. Je lepšie žiť a, 60 rokov, ale 60 rokov žiť, nie že 10 rokov zomieram posledných. Čiže podstata nie je kvantita života, ale kvalita života. Ale zase by to nemalo byť spôsobom, že pôjdem takým štýlom, že až zhorím na tej ceste. Jasné, ale kvalita života neznamená, že chlascem. No rýchlo a, a zbesilo, ako sa zvykne hovoriť. áno, rýchlo a zbesilo, prejedám sa, striedam manželky alebo stredám chlapov, ale to bol život, to som si užil. Toto nepoznám človeka, ktorý by to bol schopný robiť 60 rokov. Títo ľudia, ktorí to takýmto spôsobom žijú, to tak robia 10 rokov a po 10 rokov začnú platiť stra, strašnú, ale strašnú, ale strašnú daň za to bohemstvo, mm. čo robili. To znamená, zatiaľ nepoznám, ak niekto tak je a povie, počúvajte, ja som 30 rokov robil toto, ja s takým človekom sa veľmi rád porozprávam a zistím, že či fakt 30 rokov tak fungoval, mm. lebo zatiaľ takéhoto ako keby Supermana alebo Superwoman som nestretol za tých 20 rokov, čo robia vám konzultácie s ľuďmi. Naše telo je nastavené tak, že 5 rokov je schopné bez vedľajších účinkov zvládnuť akýkoľvek extrém. Ale po 5 rokoch, keď pokračujete, tak už sa to fyzicky prenáša do fyzického tela a už to deštruje. Hmm. Takže u Petra Prvý krok, naštartujem pohyb, to znamená, zavediem si, nemusíte nič divoké, poviem si, že každý deň si dám napríklad hodinovú prestav, prechádzku, nie prestávku, ale prechádzku. <laughs> Každú hodinu si dám hodinovú prestávku. Áno, napríklad v práci. A povie, šéf, no to čo za blba vám dal takúto radu? No a viete, ako to unaví? No, no. ja viem. No. A to je to, čo si ľudia neuvedomia, že vyskúšajte, ja to niekedy robím, že mám taký, že deň nič nerobenia. Že proste vylehujem, ležím a nič nerobím. Ale viete, ako sa človek energeticky vyčerpa tým mm -hmm. nič nerobením? No. To znamená, sa cítite ďaleko horšie, ako keď si dáte napríklad nejaký náročný hodinový alebo dvojhodinový tréning. Po tom tréningu sa cítite úplne inak ako tá pri takom lehnení. A ešte chcete niečo po tom tréningu aj robiť, ale po takom nič nerobení, čo, čo chcete? Zase len nič nerobiť. Áno, presne hm. tak. Takže, no. takže u Petra prvý krok by som odporučil toto. Samozrejme potom si zaviesť uh, aktivitu, že ju začnem trošku zrýchlovať. No a z relácií, Peter je systematik, čiže keď on sa rozhodne, že toto od života chcem, tak za tým kráčajte. A ešte jedna z vecí, čo vám bude brať energiu, je e, strážte si zachraňovanie ľudí, lebo v tomto určite vynikáte, že rád pomáhate ľuďom, rád robíte veci pre ľudí a hlavne dajte si pozor na blízkych, rodina, kamaráti, brat, sestra. To znamená, toto sú e, minimálne z toho, čo ste napísali, dve oblasti, kde budete intenzívnejšie strácať energiu a ak to preklopíte, no tak tá energia bude fungovať. Je dané, že ak niekto má nastavené, že máte 24-hodinovú sviečku, ale vy si strážite ten knôk, tak tá sviečka je schopná horieť aj 30 hodín. Pritom hypoteticky, teoreticky by mala svietiť len 24. To znamená, tomu sa hovorí, že vysoká škola, že to je to, čo ma fascinuje, že mne sa niektoré veci už e, začínajú občas dariť, že príklad od nás z domu do Bratislavy najrychlejšia cesta je za 20 minút, že keď sú není auta, že teraz ako keď je leto a ja idem napríklad o 11. do Bratislavy, no tak som za 20 minút úplne v kľude. Pred obedom, Ale, pred obedom myslíte? Pred, pred obedom, Aha. alebo aj večer, keď idete, to je tiež už také, že o 11. v noci z Bratislavy domov, tak samozrejme nie je piatok, tak je to takisto, že plus minút na 20 minút. Ale už sa mi to podarilo aj za 15, čo logicky, fyzicky, ale není to o tom, že idem 200, že normálne tú rýchlosť mám takú istú, no. ale za ten čas... Viete, že tam policajti ho... nie sú, tak... Nie, rýchlosť je tá istá, Aha. že není tam, není tam žiaden z faktorov, ktorý by to ovplyvnil, že idem rýchlejšie, alebo že by boli zápchy. Nie, zápchy nie sú. Rýchlosť je plus minus rovnaká, ale čas sa skráti napríklad o 5 minút a tomu sa vo vysokej škole hovorí, že natiahnete čas. Mm -hmm. Že stihnete niečo v čase, v akom sa to napríklad nedá stihnúť a hypoteticky to nikto nevie vysvetliť a v tomto je napríklad zaujímavá kvantová fyzika. Takže, a tam je veľa takých vecí, ktoré ťažko my napríklad svojim rozumom sme schopní pochopiť, ale dajú sa robiť. Takže Peter v tomto prípade je zaujímavý a určite úžasný, ale musíte si dať pozor na Matrix, lebo me, ja keby som Napríklad aj keď Petra nepoznám, ale Peter by prišiel a mal som inštitút alebo školu on povie, ja by som chcel u vás pracovať, hneď oberem. Lebo je zemička, je starostlivý, ale poviem, počúvajte, ktokoľvek, a to je aj výzva do budúcnosti, lebo ja nekvakam o inštitúte len tak a o škole, viete prečo? lebo je dokázané, že sen sa človeku nesplní. Lebo sen je niečo, čo sa vám prisnie. To znamená, zaspal som, ste chlap, sníva sa vám, že máte vedľa seba krásnu, mladú ženu, vyšportovanú s ideálnymi mierami. Keď ste žena, tak sa vám sníva, že vedľa seba máte krásneho, mladého, vyšportovaného muža. Otvoríte oči ráno a ste prekvapení. Je tam niečo iné. Peter Planeta. Ale... Mhm, nie. A, a to s nami zaspávajú, to je, s nami sa nebudia ľudia, to musíte už vedieť za tie no, roky. Veď práve. No, no takže Robíme to, je to večer, takže čo by mohli ano. pri nás vstávať? Áno, a, ale to je to, že sa vám to sníva, ale sny sa neplnia, plnia sa myšlienky. Mm. Preto ja toľko melem o inštitúte, preto melem o škole, lebo tá myšlienka sa vám prenesie do tej prírodzenej hmoty a ona sa vám zrealizuje. A zoberme si za tie x rokov, keď ja zoberem svoju cestu, tak mal som predstavu, že budem mať bioobchod, podarilo sa mi. Všetci tvrdili, že to nie je možné, nakoniec som zrealizoval. Potom prišla predstava, že by som chcel mať sieť obchodov, stalo sa. Potom prišla predstava, že reštaurácia, stalo sa. Potom prišli pobyty, čiže čokoľvek ja som si do tej hlavy e, zobral a začal som si to predstavovať a začal som o tom premýšľať, tak mne sa to v živote zrealizovalo. Čiže aj pri tom a aký som a aké som mal napríklad sebavedomie, že Uh, bol som v takom štádiu, že áno, dobre, možno aj budem žiť celý život sám a potom som si povedal, nie, ak mám mať ženu, tak budem peknú, múdru, no a mám peknú a najmúdrejšiu, lebo ona má 5 trojok, takže zatiaľ ani, ani, ani Miško sa nehrabe so svojimi štyrmi trojkami, takže... Uh, <laughs> no. Dobre. O, a o tomto, o tomto je v živote, čiže Peter nie je priemerný chlap a samozrejme, ale Matrix robí všetko preto, aby ste žili priemerný život. A vy len, po, ak počúvam relácie a samozrejme počúvate aj niečo iné, tak veľmi dobrá kniha, ktorú by som odporúčil Petrovi, je Atomové návyky, a tam je jednoduchá vec, že každý deň alebo každý týždeň urobíte nový krok novú zmenu a uvidíte, čo sa stane s Petrom o 5 až 10 rokov. Aký úžasný chlap bude Peter o 5 až 10 rokov, keď každý deň alebo každý týždeň si zavediete do svojho života, že urobím niečo nové a lepšie pre svoj život. Áno, ale to myslíme na poslucháča Petra, lebo ja už to nepotrebujem veľmi zdokonaľovať, už to mám dosť vysoko. No jasné, no veď, ale musí byť guru. Kto, ale ešte sú tam ktoré... mantinely, ktoré sa dajú posunúť, samozrejme. Hey, hey, no jasné, no. <clears throat> no, len myslel som si, že to ukončíme skôr, ale ešte tu mám niečo, takže nekončíme pri tomto Petrovi. Ešte dva dátumy mám a ešte aj mail, ktorý je trošku o niečom inom, napísal nám Filip z Oravy Pozdravujem vás, ďakujem za vašu snahu a čas, ktorý tu dávate. Je to veľmi prospešné a to nielen o zdravotnom štýle ľudí. Humor a vážnosť tvoria krásnu dvojicu. Prosím vás, chcem si kúpiť filter na vodu. Rozhodujem sa medzi kangenom a reverznou osmózou. Nejaká tá zlatá stredná cesta, alebo vedeli by ste poradiť aj niečo iné, prípadne vedeli by ste poradiť model, či z jedného alebo druhého. Ďakujem a pekný deň. No, uh, prepošlite mi tento mailík, ja Filipovi uh, Uh, napíšem, nech keď bude mať ďalšie otázky, nech kontaktuje ma. Mm -hmm. No ak si máte vybrať medzi reverznou osmozou a kangenom, tak kangen je určite topka. Prečo? Lebo kangen vytvára, zas, e, vytvára vodu s aktívnym vodíkom, čiže vitalizuje organizmus a aktívny vodík e, má veľa antioxidantov, ktorý je protizápalový. Takže druhá, krok, druhá vec je, že vytvára rôzne úrovne zásaditej vody, čiže zase zásaditá je protizápalová. A ďalšia, čo je výnimočná vlastnosť, ktorú má kangen a reverzná osmoza nemá, je, že uh, upravuje štruktúru vody. To znamená, voda má klasicky 16 až 18 molekúl zluku zluknuté do seba, čiže sú v jednej kope a kangen rozbíja tú štruktúru, čiže táto voda ďaleko lepšie hydratuje. No a kangen okrem zásaditých vôd má napríklad e, vodu beauty, čiže to je na umývanie tváre alebo pokožky, čiže v lete, keď sa človek opáli, spáli, tak sa môže striekať touto vodou a ďaleko rýchlejšie sa regeneruje, alebo tie bežne ľudia, ktorí sa chodia opalovať, tak nepoužívajú žiadne ochranné spreje, len sa striekajú touto beauty vodou, lebo to má pH, ako má pH pokožky. No potom je tam 2,5, ktorá sa dá používať na rôzne rany, alebo ošetrenia, alebo keď má napríklad niekto bolavý zub, Takže to je taká, že dezinfekčná voda a keď zatlačíte vyrobať 2,5, tak zo spodnej hadičky vám tečie 2,5, z vrchnej vám tečie 11,5, ktorá je vhodná napríklad na a, dezinfikciu zeleniny alebo ovocia, ktorú ak nemáte zo záhrady, mm -hmm. tak si viete nechať lúhovať v tejto vode, kamoška 11 a polkou napríklad hovorí, že o, jej sa geniálne umývajú okna, že to je pecka a 11 a polka je napríklad vhodná aj na pranie, čiže mm. obyčajným zariadením na filtráciu vody môžete získať takéto obrovské benefity. Samozrejme, tá filtračná vložka je so striebrom, čiže je zároveň aktiv, a, an, antibakteriálna a takisto cca na nejakých 70% zachytáva hormóny. Takže v tomto ako keby kangen je král, ak uh, ja, vám, ja vám pošlem ešte nejaký pokec k tomu, ak by ste mali otázočky, kľudne kontaktujte. kontaktujte. Problém, že mám len spodnú hadičku a niečo mi z nej vyteka. Hej, ak nemáte hadičku ako dôchodca s vrecluškom, tak <laughs> to není kangen zariadenie. Nie, nie, to už je skanzen. To, to, to, to, to, ale, ale tiež je to filtračný proces, nie? No, no, no, no. no ale, ale je to skanzen, takže to je dobré prirovnanie. No. takže to, to hrozí, ak sa o svoje obličky a močový mechúr nestaráte, mm -hmm. takže nebudete mať vo vyššom veku Kangen, ale Skanzen. Takže, mhm. takže... No, dobre, tak prejdeme k poslednému mailu od Andrej. Prišiel dnes večer. Dobrý večer, chcela by som sa opýtať pána Planietu. Čo si myslí o tom, že ľudia, ktorí nemajú radi psov, sú zlí ľudia? V detstve som mala časté sny o psovi, ktorý štekal a z ktorého som mala strach. Nemám rada psov, pretože sa ich bojím. Môže to mať súvis s otcom, ktorý v rodine často kričal? A mám tu aj dátum narodenia Andrej aj otca Petra. Tiež to bol Peter, alebo je Peter. No, takže poďme, e, najskôr dáme, vysvetlíme toto o psíkoch. E, toto nebude o ocinovi, ktorý kričal, ale to je o tom, že zoberme si, že dieťa je ako biely papier, nepopísaný. Takže vy niekde v detstve ste mohli mať zlú skúsenosť so psíkom, to znamená, a tá sa vám nahrala, že máte potom rešpekt alebo strach zo psa. Uvediem príklad, už som ho spomínal. Jeden môj kamarát išiel so synom, ktorý mal asi, uh, čo ja viem, 1,5 alebo do 2 rokov a mali takého veľkého vlčiaka. Ten vlčiak bol na, na, napnutí na reťazi úplne na maximum a oni prišli tak 30 cm, malý prišiel až 30 cm k nemu a tak sa na toho psa pozeral, čiže jeho ňufák bol vo výške jeho nosa, toho malého a s so psom, čiže boli plus minus rovnako vysoký, ten pes s ušami bol vyšší od malého a teraz v určitej sekunde on zabrechal a urobil, že bav, bav, bav a začal štekať a mali sa tým, že nemal žiadne nič v mozgu nahraté, že s touto situáciou, ak by mal reagovať, tak sa pozrel na oca a on hovoril, že vieš čo, to je kámoš, on ťa pozdravil, že ahoj a zaštekal, lebo psík nevie rozprávať. A on urobil tie, že hau hau a od toho momentu pes bol jeho veľký kamarát. Lenže čo robia napríklad, ak máte nevedomého rodiča, a má slabé obličky a toto sa stane dieťaťu. On priskočí, rýchlo to dieťa chytí na ruky. Áno, a teraz začne. On ho stíska, čiže to dieťa už má nahraté. Keď má ľudí, rodič stíska do náručia, tak sa ma snaží chrániť. Čiže prvá vec je, pes je nebezpečie a ešte ocinko alebo maminka hovorí, zlý psík, štekal na teba, není to dobré, on to nie je dobré. Čiže on si nahrá štekanie a takéto je zlé a ma, musím sa báť, lebo rodič ma učí, že čo to, čo v akých situáciách. No a presne je to o tom, že kamož hovorí, malý od toho momentu, keď vidí psa, normálne letí, stíska, objíma, jemu sa v živote nič nestalo, že by ho nejaký pes pohryzol alebo mu ublížil. Kdežto kamarátov syn, ktorý je taký, takisto rovnako starý, keď vidí čivavu, ten lezie na rodiča, na hojdačku, na niečo, lebo proste sa bojí, že mu roztrha niečo, lebo on mal zase opačný program. Takže určite ľudia, čo sa boja psov, nie sú zlí ľudia a, alebo dobrí ľudia. To není tam, že či ste dobrí alebo zlí. To je len o tom, aký máte program na hraty. A ak nemám rád psíkov alebo mačičky, to vás, z vás nerobí horšieho človeka, lebo máte radi iné veci, čiže treba si uvedomiť, že my sme každý jedinečný a nie všetci sme prišli na tento svet, aby sme milovali napríklad psov, lebo sú ľudia, ktorí milujú kone a keď vidia psa, no tak povedia, je to pes, je to ako kurča, sliepka, netrhá mu žily, ale keď vidí konia, tak je zamilovaný do koní. Takže niekto má rád zvieratka, čiže každý my sme 50 otienov človeka, čiže pri Andrejke týmto sa nezaťažujte, len urobte to, že zmente, prepíšte ten program. Čiže dá sa urobiť to, že mám nejakú negatívnu skúsenosť a z NLP jazyka znamená, že potrebujem to nahradiť pozitívnou. Čiže možno mám niekoho v okolí, kto má takého, že milujúceho psíka, nikomu neublíži, tak začnem s takýmto, pôjdem k takémuto psíkovi, ak mám tam strachy, tak si nastavím, že uh, budem zaspávať a vytvorím si program. Psík je môj kamarát, mám rada psíkov a vytvorím si novú neurodráhu, lebo ak si ju nevytvorím, tak vždy pri situácii so psíkom budem odskakovať, budem sa báť, lebo mhm. to je reakcia. Ano, pôjdem mozog... po ulici, niekto bude psa venčiť, ktorý pre mňa prípada byť taký nebezpečný, tak začnem rozmýšľať nad úplne niečím, nad čím by som inak nerozmýšľal. Napríklad, a, ale platí jednoduchá vec, že Náš mozog dennodenne príjma kvantum informácií a jeho podstatná funkcia je vymazávať, čo nepotrebuje. Ale to, čo sa tam nahrá silno a takéto zážitky si vy vôbec nemusíte pamätať, lebo ja takisto, napríklad môj brat e, miloval psov a má rád psov, ale ja keď som videl psa, tiež som mal pred psom rešpekt, že nebolo to také, že by som bežal k psovi a stiskal ho, lebo tam bol nie že strach, ale nazval by som to, že rešpekt z nejakého dôvodu. A samozrejme je to nejaká situácia, ktorú my sme rovnako niekde možno zažili, vy možno ťažšiu, ja možno uh, slabšiu reakciu, ale dá sa to prepísať takými, že pozitívnymi spôsobmi, Čiže môžem si nájsť kamošku, kamaráta, alebo môžem ísť do útulku a môžem povedať, že viete, nemám také, že obavy zo so psíkov, Máte tu takého, že milého... Nejakého, nejakého trháča máte. <laughs> Nie, samozrejme. Ak tam bude vtipný Peter Kršiak, povie nejakého milého, jasne, dáme vám. Áno, na pol hodinku do klietky. Áno, a aby, si to, aby si to potom nemal ako ten inšpektor Kluzo. <laughs> Toho kata? Kouše, ma, ko, kouše máš pes? <laughs> Nie, nekouše. A to potom mu skoro urval ruku a veď ste vraveli, že váš pes nekouše. To není môj pes. <laughs> Takže Takže uh, urobil by som to takýmto spôsobom, alebo sú potom in iné NLP techniky, ktorými to môžete ako keby sa tejto, tohto strachu z psov zbaviť, čiže fungujú na to rôzne metódy, ale odpoveď je jednoduchá, je tam nahratý nejaká a, chybná informácia, lebo pes v a priori nie je zviera, ktorá chce ubližovať ľuďom, len on prirodzene nejako reaguje. Čiže aj ľudia, ktorí keď kričia, nie sú zlí ľudia, len majú veľa napätia alebo sú s niečím nespokojní. Uh mhm. -huh. A takisto pes, keď breše alebo útočí, tak takisto za tým je nejaký jeho program, ktorý má nahratý od pána. Tak poďme pozrieť mriežku Andrejkinu. To je ten 27. No? jún 75. Aha, moment. No. <laughs> Si sa, ja sa započúval si sa? Áno, presne, som sa započúval. Takže 27.6. Dobre. A ocino? Ocino 17. 4. 1950. Počkať. To si rovno. Ešte raz 20. 7. 6. To je v podstate 6. Petrova rovesnička, že? 75, hej, 1975, dobre. A to ďalší dátum bol? 17. apríl, 17. 4. 1950. Dobre, takže ten prvý dátum na moje prekvapenie sme už mali. Mm -hmm. A tiež v 248. <laughs> na tvoje prekvapenie, keď máme 11 rokov relácií a ty povieš, že na tvoje prekvapenie, že ten dátum sme mali. Veď ale, ale... Mišo vtedy chodil do škôlky ešte. Mhm. Ale že to bolo ano. to isté, mám pocit, že to bol ten istý ako predtým. Nevadí. A poďme na tie čísla tam sú dve jednotky, jedna dvojka, tri trojky, štvorka tam nie je, potom jedna peťka, dve šestky, tri sedmičky, osmička chyba a jedna deviatka. Mm-hmm. Idem pozrieť ten druhý, zatiaľ môže Peťo porozprávať. No, uh, pozrieme všetky a potom sa vyjadríme, alebo tam budeme už riešiť mm-hmm. vzťahy. Ako, ako to ladí, neladí? Áno. Takže rovno 17. apríl. No dobre. Tak ten... Ha, a ten bol 262. Dobre, tak tu vychádzajú dve jednotky, dve dvojky, trojka chýba, potom jedna štvorka, dve peťky, šestka chýba a opäť tri sedmičky. Mm-hmm. Osmi, osmičku nemá a má dve deviatky tak. No a teraz, keď ideme riešiť uh, vzťahy, tak začneme od ocina. Ocino je jangová voda, jeho patogén je horúčosť a najslabšie orgány, on má trávenie a obličky močový mechúr. No a keď zoberieme z numerológie, on žiadnu múdrosť tam nemá a má tri sedmičky a má dve peťky, čiže reálne podľa mňa, keď on kričal na dceru, tak to je podobne ako verzia môjho ocina. Môj ocino bol tiež Jangová voda a jeho celý problém bol, že on neprijal ten svet. Jangové vody, ja zatiaľ, čo som stretol, tak každá Jangová voda povedala, tento svet je divný a funguje zvláštne a buď tá voda pochopí a naučí sa v tom svete fungovať, alebo nejakým spôsobom bojuje proti svetu. Čiže môj ocino si popíjal, váš, váš ocino možno kričal, samozrejme tie tri sedmičky mu otvárali aj tá intuícia dvere k tomu, že sa vôbec nemusel dopracovať do takého štádia, aby na svoju dceru alebo na svoje deti alebo manželku kričal, ale keď len kričal, tak kričal preto, lebo nemal nahraté iné programy, nepracoval na tom, aby to posunul, no tak to je jeho prírodzená reakcia, ako mohol fungovať. No a čo sa týka vás, tak keby som mal školu, inštitút, tak Andrejky dám jednoduchú otázku, preto ja sa teším a si zoberte, že preto nemohol ešte vzniknúť ani inštitút, ani škola, lebo ja som potreboval, aby dozreli ľudia. A teraz zoberme si, že za to posledné obdobie, čo robievame aj tie večerné relácie, tak čoraz viacej takých tých úžasných ľudí sa objavuje. No a Andrejka je určite úžasná, lebo ona je jangové drevo. Je ročník 75, čiže E, všetky ročníky 75 a ročníky každých 10 rokov smerom hore alebo dole. Druhý element majú drevo, lebo to je in drevo, tam vychádza. Takže, takže ona toho... No, teraz je tiež peťka na konci, takže... No, takže, takže aj teraz. Takže uh, tým pádom ona je veľmi, vy ste veľmi tvorivá a kreatívna a to, čo ocino, samozrejme, vy máte tri trojky, on nemal. Uh, Takže namiesto toho, aby on obdivoval s tou intuíciou, aký je on hrdý na to, že má múdru a schopnú dceru, no tak on bol ešte tá generácia ako Mojocino. Mojocino hovoril, pravidlo číslo 1, chlap má vždy pravdu. Pravidlo číslo 2, ak nemá pravdu, platí pravidlo číslo 1. Čiže takto sme my boli vedení. Čiže iný názor ako jeho nebol akceptovateľný. Takže reálne a ešte, keď zoberieme, že váš očino nemal žiadnu trojku, takže vy ste museli ako keby svoj potenciál, svoje schopnosti potláčať. A ešte z numerológie vám tam chýba štvorka a osmička, čiže štvorka je sebavedomie a láska. Takže s vami by bolo úžasné e, a určite zaujímavé stretnúť sa, pokecať. To znamená, ste v tej skupine čarodejnica, že nie ste priemerná, po prípade, takisto mi prepošlite tento mailik, ja určite budem chcieť sa s Andrejkou spojiť, kde sa mm -hmm. nachádza, lebo mňa takíto ľudia fascinujú a takisto si robím zoznam ľudí, ktorí keď sú na tom nastavení, že chcem pomáhať ľuďom a chcem patriť do takejto skupiny, kde ľudia vzájomne nie, že sa budú ukazovať, že vidíš jeho nos, vidíš, tam má väčšie prsia, tam má menšie prsia, tam má väčší zadok, tam má väčšie pery. Toto nebude taká skupina ľudí, lebo ľudia majú právo byť šťastní tá, tak, ako vyzerajú a celá tá skupina bude, že bude to, čo bolo napríklad zaujímavé u indiánov. Indiáni mali ich meno prezentovalo ich vlastnosti. Že u nás meno neprezentuje naše vlastnosti a ako náhle vynikáte, ale vyzeráte trošku inak a vy vynikáte a ľuďom sa to nepáči, tak oni hľadajú, ako vás zložiť. Nie, aby si povedali, že viete čo, robíte dobrú vec, páči sa mi, a my vás nejako podporíme alebo poďme niečo vybudovať, aby tento svet fungoval inak. My sme naučení bojovať so všetkým, vytvárať odpor namiesto toho, aby nás uh, spoločnosť viedla k tomu, že prepájajte sa, hľadajte uh, podobne nastavenú skupinu ľudí a premyšľajte na to, ako podporiť tou komunitou, tú spoločnosť, v ktorej sa prirodzene nachádzame. Takže u Andrejky je to úžas, samozrejme, aby to mala komplet. Uh, e, patogén je sucho a najslabšie sú tam samozrejme ocino mal slabé obličky, aj vy to máte slabšie a trošku srdcovo systém. Takže vo vašom živote, keď doladím si výživu, Eh, podporím vitalitu obličiek, čiže na to existujú eh, rôzne potraviny, doplnky, čiže keď eh, ja určite sa spojím s Andrejkou a uvidíme, kde sa nachádza, čo ešte potre bude potrebovať vedieť ano. a zavediem si, že začnem každý deň sa hýbať, vyrastie z vás úžasná osoba a odstrania sa veci, ktoré vás tak a, malinko limitujú a malinko blokujú. Mm, za Michala a za mňa môžem Andrejke odkázať len toľko. Nebojte sa, Peter, nehryzie. Áno, nie som Michal Zachár, ja by som vás nezavrel do, do klietky. <laughs> A ani nešteka. Ani nešteka, áno. Rád sa necháva hm. hladkať, ako každý Takže v tomto prípade je to v poriadku. No, ja mám <laughs> tri peťky, čiže ja mám dobrú intuíciu, čiže váš ocino mal dve peťky a mal tri sedmičky, že tie schopnosti mal veľké, mhm. lenže mal staré programy. A aj keď máte možno, že cítite, že mohlo by to byť inak, ale nepočúvate svoje vnútro a veríte tomu okoliu, tak vás zožere. Ja som sa tým okolím nenechal zožrať. Ja som si nastavil pravidlo, aj keď nie som oheň, kto ma má rád, mám ho rada ja a kto ma nemá rád, ja idem ďalej. Hm. No dobre, však aj my pôjdeme už ďalej, pretože to sme v podstate vyčerpali, čo sme mali k dispozícii. Bude platiť to, čo som spomenul na začiatku, že si dnes pripomenieme ten 4. marec roku 2017 po relácii a zaspomíname si na návštevu Olda Hlaváčka W maratonie zdravia kde sme sa s ním mali možnosť zhruba hodinku rozprávať na rôzne témy. To bude nasledovať hneď po našej rozlúčke, po pesničke, lebo ešte tu mám teda záverečnú skladbu dnešného oslávenca menom Hughes Aufrey pri príležitosti tých jeho 96. narodenín. Tá pesnička má v preklade názov Nechaj ma dievčatko. Keď sa s tým pohral textár Ivo Fischer pre Valdemara Matušku napísal text k piesni s názvom S Bohem lásko, tak vypočujeme si originál. Takže idú záverečné titulky pred pesničkou. Miško, ďakujeme ti veľmi pekne, že si si na nás našiel čas. Dnes tam nebolo veľa miesta, kde by si sa ty veľmi realizoval, ale tvoje silné chvíle ešte určite prídu. <laughs> Ďakujem pekne za tieto povzbudivé slova. Áno, dneska, dneska ste sa vykvákali aj bezo mňa. <laughs> no. Škoda teda toho odchodu Olda, Hmm. Tak to sa vlastne nedozvieme, ako sa volal, lebo furt sme sa ho to chceli opýtať. No Oldřich by mal byť pôvodom. No hej, by mal byť, ale nevieme to naisto. No a má aj syna Oldu, takže môže byť, že sa od neho niekedy v budúcnosti dozvieme trošku viac. A máme tam aj nejakých známych, lebo vlastne nám ho do štúdia vtedy vybavil Peter Valo, ktorý tam bol tiež potom na druhý deň aj s Joškom Cillerom, s huslistom skupiny Loizo. Takže je možné sa dozvedieť, ako to skutočne s tým krstným menom je. Dobre, tak ja sa teda pre dnešok lúčim. Budeme sa počuť znova o mesiac. O 4 Keďže... týždne no 4 týždne. Keďže leto nám končí, odporúčam všetkým, aby si užili posledné krásne teplé dni a potom e, nepreháňali to moc s tým sladkým, lebo keď sa ochladí, tak ich to dobehne. <laughs> Tak ti ďakujeme pekne, želáme dobrú noc. Dobrú noc. Pán Planeta, do polnoci 40 minút stihnete? No, to je... Pokúsim sa. <laughs> Pokúsim sa. Dať, dať kratučko, e, inšpiratívny záver. Nie, Aha. nie. A ja určite ďakujem eh, za mailiky a za to, to, čo som už spomínal. Pre mňa najväčšie ocenenie je to, že nie, že ľudia budú hovoriť, aký my sme dobrí, lebo my, viete, my s Petrom Kršiakom sme chodili na dlhé kurzy egomasáže, mm -hmm. takže my to vieme, hovorí, my to vieme už. Že, áno, nás, nás, nám tam niekoľko rokov tvrdili, si výborný, nevadí, že máš väčšinosť, to pochopíš časom, mm. to má viacero výhod pri plávaní a pri všetkom možnom. Čiže my sme prešli ego kurzom, takže to, že dostaneme ego masáž, to nás nezdvihne zo stoličky, ale e, to, čo na, aspoň mňa zdvihne zo stoličky, keď ľudia si povedia, že OK, zoberem si, táto rada sa mi páči, so mnou rezonuje, zavediem si ju do života a uvidím, ako ma to posunie a keď vás to posunie, napíšete, viete čo, chcem vám poďakovať, dostal som takúto zaujímavú informáciu zo slobodného vysielača, takto som to zaviedol, toto mi to prinieslo, lebo ono to vyzerá také, že povrchové, ale zoberte si, že váš príbeh môže namotivovať veľa ľudí. Lebo moje skúsenosti ľudia povedia, ten to robí 30 rokov, mne sa to 30 rokov nechce robiť, ale keď niekto po, napíše, viete čo, žil som normálny život a ja som toto mesiac vyskúšal, lebo u niekoho sú zázraky, aj čo ja som niekedy stretol poslucháčov a klasika je vždy viete, čo sa mi stalo, viete, aké mám výsledky a je vrem, a kde je príbeh? Jaj, <laughs> No ja vrajme, to v každej relácii skoro hovorím, že pošlite príbeh. Len presne to ten človek si povie, no vedia, ale neviem, či môj príbeh môže na niekoho zapôsobiť. Garantujem vám, že zapôsobil. A sú ľudia, ktorí vďaka niektorým príbehom, ktoré ste zverejnili a poslali a odhodlali ste sa k tomu, tak im to pomohlo. Nepomohla naša relácia, ale váš príbeh. Takže ja budem vždy sa tešiť na to, keď nám pošlete príbeh. Budem sa tešiť na to, keď samozrejme máme tu aj viacero takých, že kreatívnych. Tí kreatívci nejako Ľuboš a uh, iní tam niekde zaspinkali, odložili sa do nejakých takých zvláštnych kolají. Budem musieť po, pooprášiť, lebo v podstate tieto relácie majú byť trošku vtipné, trošku múdre. Takže ďakujem veľmi pekne Samozrejme v prvom rade slobodnému vysielaču, v druhom kole Petrovi Kršiakovi za jeho vstupy, e, za vtipné. Samozrejme niekedy to môže byť také, že niekto si povie, no toto je divné. To je humor ale, teda, no. Alebo to je humor, ale snažte sa vždy hľadať za tým niečo, čo môže byť uh, pozitívne a ak ma to až dvíha zo stoličky alebo až vytáča, tak dotýkame sa niečoho, čo v živote nemáte pochopené a zranené. Viete, koľko ľudí mne, keď hovorím o svojom nose, tak hovoria, pán planeta, ale vy váš, e, veď u muža vôbec nos nevadí, že je väčšia. vremia. ja vieme, ale ja len rozhýbávam energie u niektorých ľudí tým. To znamená, ja s mojim nosom som stotožnený, keby nie, ja mám 50, ja som ho v, 70, v 17 chcel riešiť, takže už žijeme spolu veľmi dlho, už, uh, už on nadsluhuje. Za normálnych okolností, keby som ho nemal rád, tak on už nadsluhuje strašne veľa. To už by som <laughs> hľadal. Hoci čo. Hmm. Takže reálne čokoľvek sa deje, tak vždy berte ten uh, e, sedliatky rozum a ako náhle e, to ma niekde dvíha, alebo niekde boli, alebo nejako uráža, alebo niečo to so mnou robí, dajte si jednoduchú otázočku, čo sa za tou emóciou skrýva a čo je za tou emóciou ešte a kde, kde tá emócia vznikla, lebo toto je napríklad jedna z fóriem, ktorá sa volá že, uh, cesta, kde cez takéto rozbaľovanie tej cibule zistí, kde, kde je podstata. Podstata nie je, čo poviem ja alebo Peter Kršiak, ale tá reakcia, ktorá za tým vzniká. Takže preto sú tu tajomstvá zdravia, ktoré pôjdu aj v, e, a budú ďalej pokračovať na tom, že budeme trošku vtipní a trošku múdri. Takže prajem vám, ešte užite si pekné leto, ktoré máte, dočerpajte energiu a za chvíľku nám tu nastúpi september a zmení sa pohyb, energia, celkovo sa zase reštartne a ten život bude prúdiť ďaleko rýchlejšom tempe. Takže na to máme leto, aby sme sa reštartli, odýchli, načerpali slniečko. Takže toto práve máme ešte na zvyšok leta. Pekný deň. Ďakujeme pekne, želáme dobrú noc, pozdravujeme aj pani Kolombovu. Odkážem. A o týždeň sa tešíme do počutia. Do počutia. No a z našej strany je to teda všetko z Banskej Bystrice. Pokojnú dobrú noc v čase premiéry a pekný deň, prípadne pri repríze. Želá Peter Kršiak ešte pár múdrostí sľubovaných v rozhovore zo strany pána Olda Hlavačka, na ktorého my s radosťou a láskou budeme spomínať stále. ton palais